ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh hurmatli radio tinglovchi birodarlar jundullo ovozi ramazon oyiga bag'ishlangan saharlik dasturini taqdim etadi juda ko'p fazilatga boy Seherden radyo buraymız Allah'tan rahmet so'raymiz Biz üçün boshlanar dastur Tinglabon xursand bo'lgaymiz Seherden radyo buraymız Allah'tan rahmet so'raymiz Biz üçün boshlanar dastur tinglabon xursand bo'lgaymiz ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy uyqumuz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz uyqimiz qochsa ham mayli jundulloh ovoz tufayli dasturxonimiz ochamiz saharlik uchun barchamiz ramazon barakali oy juda ko'p رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد ببذل tamomiy hukmronlik o'zini qo'lida bo'lgan. Borliqni yaratib, har bir jonning rizqini muhayyo qilgan va yaratgan bandalarining hayoti uchun muhim bo'lgan quyoshni osmon peshtoqiga ilgan Alloh subhanahu va taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Adashgan bandalarini to'g'ri yo'lga solishlik uchun yuborgan o'z da'vati bilan insonlar va jinlarni jannat yo'liga chorlab ketgan elchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. U zotning oilasiga va sahobalariga Alloh taoloning rahmatlari yog'ilsin. va bizlarni ham o'sha solih insonlar izidan boruvchilardan qilsin. Hamdu sano faqat Allohga xosdir. U bizni yaratdi va o'zining haq yo'liga hidoyat qildi. Hidoyatga erishgan bandalariga jannatni va'da qildi. Haq yo'ldan bo'yin tovlaganlarni esa jahannamga o'tin qilishni va'da qildi. Albatta Alloh hidoyat qilgan kimsani adashtirguvchi va o'zi adashtirgan kimsani hidoyat qilguvchi yo'q. Biz Allohni yakka iloh deb, Muhammad sallallohu alayhi va sallamni haq payg'ambar deb guvohlik beramiz. Assalomu alaykum mu'min va mu'mina dindoshlar. Jihod ibodatida yurganlar va hijrat umidida bo'lganlar. Alloh taolo siz va bizni Ramazon oyining navbatdagi juma kuniga yetkazgan ekan, unga shukronalar qilib bergan ne'matlarini qadrlaylik. Zero Alloh shukr qilguvchi bandalariga ne'matlarini yanada ziyoda qiladi. assalomu alaykum tavhid ahli alloh yo'lidagi birodarlar yana juma dasturimiz orqali iymonlashib turganimizdan baxtiyormiz alloh azza va jalla ushbu muborak kunni barchamizga barokatli qilsin fazilatga to'la ramazon oyida gunohlardan poklangan holda chiqishimizni nasib etsin ramazon barcha mu'minlarning sevimli oyi. Bu oyda iymon egalari roza tutadilar. Roza kishi qalbining poklanishiga, uning ruhiy yuksalishiga va jismoniy sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladigan ibodatdir. Bundan tashqari, kim Alloh taoloning amriga bo'ysunib, uning roziligini istab roza tutsa, gunohlari yuvilib, jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам шундай дедилер аллах таала айтты адамзаттын барча амаллары өзү үчүн фақат роза бундан мустасно у мен үчүндүр ва унинг мукофотуни өзүм бераман роза қалқондыр қай биринgiz роза тутган болса фахш сөзләрне сөзламасын ва бақыр чақыр қылмасын Agar birov u bilan urushsa yo haqorat qilsa, men rozadorman desin. Jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, rozadorning og'zidan keluvchi hid mushkdan ko'ra xushbo'yroqdir. Rozadorni xursand qiladigan ikki xursandchilik bor. Biri iftor oldida, ikkinchisi Parvardigoriga yo'liqqanida. Muttafaqun alayh. Qadrli muxlis va muxlisalar, muborak Ramazon oyida o'zingizda qanday o'zgarishlar sezdingiz? Gunohlardan xoli bo'lish uchun harakat qildingizmi? ibodatlarda peshqadam bo'ldingizmi? Agar taqvo jilovini mahkam tutgan bo'lsangiz, shu yuksak taqvo bilan bizning haqqimizga va ijodiy studiyamiz haqqiga ham duo qilib qo'ying. Ha dindoshlar, bu oyda bir-birimizni ko'p duolar qilaylik. Jihod maydonida yurgan sherlarni, kufr zindonlarida o'tirgan mazlum mazlumalarni va din uchun xizmat qilayotgan barcha dindoshlarimizni erta kech duo qilaylik. Shoyat duolarimiz shu ulug' oyda ijobat bo'lib, katta futuhotlarga erishsak, zindonlardagi aka-ukalarimizni ozod etsak va butun yer yuziga tavhid bayrog'ini o'rnatib, shariatni hayotga tatbiq etsak, inshaalloh o'sha biz kutgan kunlar ham keladi. Buning uchun har birimiz o'zimizni tuzatishimiz va o'sha baxtiyor kunlarga loyiq bo'lishimiz lozim. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى Sahobalar hayotidan har bir yosh qurayshlik osim ibn sobit anhu ning ustidan g'alaba qilib uni silofaning yoniga olib kelib uning boyligiga ega bo'lishni orzu qildi kufr diyoridan Alloh saqlasin u yerlarda raqslarni o'rganib bayram kunlari quyoncha bo'rivoy va jajji cho'chqachalar maskasini taqib turli tomoshalarda qatnashasiz кый микдорларда аспирин Hozirgi kunda birgina baxillikka qarshi dori ishlab chiqilmadi xolos. Dori ishlab chiqarish uyushmalari, ish yurituvchilari allaqachon shuni tushunib yetishdiki, sionist yahudiylar bitiklarining davomida hamda bu haromkorliklarini I.A. Karimov yahud vachchaning tog'ut hokimiyatining pinjiga kirib кылмадылармы O'zbekistondan qochinglar. Maktablarda o'g'il qizlarning aralashib o'tirishlari haqida gapirmasa ham bo'ladi bu tartib qizlarni behayo o'g'il bolalarni hamiyatsiz qilib tarbiyalaydi Saudiya qamoqxonalaridan Bagram qamoqxonalariga. Shunda telefon orqali bo'lib qoldimi, qaysi josus xabar berdimi? Maqsad amerikaliklar uyga kelib ushlab olib ketishdi meni. Murjiyalar kufrning himoyachilarimi? Ya'ni agarchi bu Allohning shariati, Alloh va rasulining so'kishlik, haqorat qilish harom deb qattiq e'tiqod qilsa ham, u kofir bo'ladi. Agarchi Alloh nozil etgan narsani iqror qilsa ham, Jundulloh xazinasidan Voy abaji bibazi deb yig'layapti pashto xotinlarda. Tishansiz kino bo'layotganga o'xshayapti, sekundlar ichida bo'ladi da e, u xotinlar qayerdan kelyapti deyman. E, nima oldi bu kino ko'ryapmanmi deyman. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Osim ibn Sobit Kim jang qilmoqchi bo'lsa, Osim ibn Sobit kabi jang qilsin. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Abdullohning o'g'li Muhammad sallallohu alayhi va sallam bilan Qurayish rahbarlari Uhudga qurollanib chiqishdi. Qurayishliklar qalbida Badr jangidan qolgan qasoslari va hasad alamlari qolgan edi. Hasrat nadomatlari qonlarini qizdirib, erkaklar o'zlari bilan kifoyalanmasdan ayollarni ham jamlab kurashga olib chiqishgan edi. Ayollar jangchilarning ruhini ko'tarib, ularni mardlikka chaqirib, qo'rqmasliklari uchun chiqishgan edi. Bu safar qilgan ayollar ichida Abu Sufyonning xotini Hind Amr ibn al-Asning xotini Rayta bint Munabbah, Sulafa bint Sa'd o'zining 3 o'g'illari Musaffi', Jalus, Kiloblar va eri Talha bilan ulardan tashqari boshqa ko'plab ayollar ham safarga chiqishgan edi. Uhudda ikki taraf qonli to'qnashganida Hind bint Utba va boshqa ayollar jangchilar yonida turib childirma chalab ashula aytib qo'llab turdilar. Agar mardonavar urushsangiz, o'rindiqda kutarmiz sizni, agar dushmandan ortga qochsangiz xush ko'rmasdan sizdan ajrab keturmiz bu tantanovar bayt mushrik jangchilarini qalbini urishga yoqib yubordi ular o'z erlariga sehrli ta'sir ko'rsatishdi qachon urush tamom bo'lib mushriklar musulmonlar ustidan g'alaba qilishganidan so'ng Quraysh ayollari jang maydoniga quturgan holda baqirib musulmonlarning jasadlariga yopirilishdi. Ularning qornlarini yorib, ko'zlarini o'yib, quloq va burunlarini kesib oldilar. Bu ham yetmagandek, ulardan biri Badrda otasi va akalarini qasosini olgan bo'lib, insonning quloq va burunlaridan o'ziga taqinchoq qilib oldi. Lekin Sulofa binti Sa'd boshqa Quraysh ayollar kabi xursand bo'lmadi. Eri va uch o'g'illaridan xavotir olib, boshqa ayollar kabi u ham o'z ahlilari bilan ko'rishib, g'alaba xursandligini ko'rishlik uchun ularni qidira boshladi. Uning kutgani bekor bo'lib chiqdi. Eri va ikki o'g'lini qonga belangan holda o'ligini topdi. quturgan sher kabi qolgan o'g'lini qidirib, uni Uhud tepaligidan julosini hali joni uzilmasdan yotgan holda topdi. Sulofa qo'lidan kelganini qildi, lekin kech edi. Boshini tizzasiga qo'yib, yuzidan va labidagi qonlarni artib, ko'zida yosh bilan undan so'ray boshladi. Kim seni bunday qildi? U onasiga javob bermoqchi bo'ldi, lekin o'lim oldidagi xirillashi unga xalaqit berdi. Sulofa undan takror va takror so'rayverdi. Oxiri undan зорго javob oldi meni va akalarimni osim ibn sobit shu ahvolga soldi deb jon taslim qildi sulofa bu qayg'udan jinni bo'la yozdi va baqirig'i jang maydoniga ko'tarildi lot va uzzoga qasam ichib aytdi qayg'u va ko'z yoshim tugamaydi qurayshliklar osim ibn sobitni qatl qilib uni boshini olib kelishmaguncha va men boshidan kosa qilib sharob ичмагунумча" sulofa Kim Osim ibn Sabit radhiyallahu o'ligi nima yo nima olib kelsa, unga xohlaganicha dinor berishligini va'da qildi. Bu xabar Qurayshliklar orasida tez tarqalib ketdi. Har bir yosh Qurayshlik Osim ibn Sabit radhiyallahu ning ustidan g'alaba qilib, uni Sulofaning yoniga olib kelib, uning boyligiga ega bo'lishni orzu qildi. Uhuddan Madinaga qaytgan musulmonlar jangda yo'qotgan qahramon jangchilarini mardlarcha o'limdan qo'rqmasdan kurashganliklarini eslab Osim ibn Sobid radhiyallohu anhu ni jangda qanday qilib bir xonadondan uch aka-ukalarini o'ldirganligini eslab o'tishdi. Ulardan kimdir dedi. Nima uchun hayron bo'lasizlar? Badr kuni Allohning rasuli bizdan qanday urushlikni so'raganlarida Osim ibn Sobid o'rinlaridan turib, qo'llariga kamon olib dedilar: "Agar dushman 100 ziro yaqin bo'lsa, men uni kamon bilan o'ldiraman. Agar u menga nayza bilan hamla qilsa, Unda men uni найзам bilan найзасини yo'q qilib, keyin qilichim bilan jang qilaman. Rasululloh sallallohu alayhi ва саллам kim jang qilmoqchi bo'lsa, Osim ибни Собит каби jang qilsin deganlar. Uhuddan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi ва саллам саҳобалардан 6 nafarini muhim ish bilan Osim ибни Собит radhiyallohu anhu ni boshliq qilib Makkaning yoniga yubordilar. Ular Makka yaqiniga borganlarida Huzayl qabilasining jangarlari ularni ularni o'rab oldilar osim ibn sobit roziyallanhu va izdoshlari qilichlarini yalang'ochlab dushmanga qarshi urushga tayyorlandilar Huzayl qabilasidan bir kishi dedi: "Biz sizni ishontirib aytamiz va va'da beramizki, biz sizga yomonlik qilmaymiz agar taslim bo'lsangiz." Sahobalar bir-birlariga qarab maslahat qilgandek bo'lishdi. Osim ibn Sobit radhiyallanhu shu vaqt ularga qarab dedilar: Menga kelsak, mushriklarning mehribonligiga зор emasman va taslim bo'lmayman Ва сулофа bergan va'dasi эсларга tushib, qilichini ko'tarib dedilar. Ey Allohim, men seni yo'ling uchun kurashmoqdaman. Dushmanlarimga meni boshimni qoldirib qo'yma. Keyin va ikki sahoba Huzaylliklarga tashlanib, birin-ketin shahid bo'lishdi. Qolganlarini asir olishdi. Avvaliga Huzayl qabilasidagilar Osim ibn Sobit radhiyallohu anhu ni tanishmadi. Keyin o'lganlarning jasadini qarab, uni tanib olishdi. juda katta boylik qo'lga kiritildi deb xursand bo'lishdi sulofa binti sad osim anhu ning boshlaridan sharob ichishlik uchun va'da bermaganmidi osim ibn Sobid radhiyallohu anhu shahid bo'lganlardan so'ng ularni qurayshliklar tanib qolishdi ular makka yaqinida edilar quraysh savdogarlari osim radhiyallohu anhuni boshlarini olib ketishlik uchun va sulofani uch o'g'li va erini qasosini olish uchun juda katta boyliklarni Huzayliklarga olib kelishdi qachon Huzayliklar Осим радиланхуны бошини танасидан олишлик учун келганларда ҳамма тарафдан арилар тодаси булут каби келиб, жасадни ўраб олишди. Ҳар қачон Осимни жасадини олмоқчи бўлганларда арилар уларни юзи ва кўзларини чақа бошладилар. Уринишлари фойда бермагандан сўнг, баъзилари айтдики, "Бу ерда ёта турсин, кечаси арилар кетганида жасад бизга қолади" деб таклиф билдиришди. Ўзлари яқинроқ жойда қоронғу тушишини кутиб турishdi. Кеч кириши билан осмонни булут қоплаб, момакалдырак чакып, каттык жала куя башлады. Хатта қариялар бундай ташкынлы ямгырны көрүшмөгөн эди. Суу акымы хамма якны уруп кетти. Эртелеп Хузайл каумы Асым радиланхунун жасадларын алып кетишлик үчүн келишкенде, уну эч кайрдан топа алмадылар. Кечеси күчлүү акым уларнын жасадларын номалум тарафка окызып кеткен эди. Хар бир нерсеге кадир Аллах Асым радилланхунинг jasadlarini юып ketkazgan edi. Асым радилланхунинг boshini kosa qilib sharob ichishlik sulofaga nasib bo'lmadi. Alloh mushriklarni iymonliklar ustidan yuqori qilmadi. Alloh Osim ibn Sobit radhiyallohu dan rozi bo'lsin. Jumadan jumagacha dasturimiz davom etadi. Endi hafta davomida Jundulloh ovozi radioyimizda qo'yilgan кечки дастурларны yodimizga tushirish uchun haftanomamizga o'taylik juma ustozlar dars qildilar ilm amonat buni bizlarga yetkazilar o'zlarin qurbon qilib alloh subhanahu va taolo odamlarga ayting ollohni yaxshi ko'rsanglar menga ergashing deb deng degan so'z rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanchalik ulug' payg'ambar bo'lganliklariga dalolat qiladi fattabiuni ergashinglar menga deng yuhbibukumulloh ana shunda sizlarni olloh yaxshi ko'radi olloh sizlarni gunohinglarni mag'firat qiladi albatta bir kishi ikkinchi bir kishini yaxshi ko'rsa uning xatolarini kechirishligi shart edi kechirardi olloh sizlarni yaxshi ko'radida gunohinglarni kechiradi vallohu g'ofurur rahim olloh kechiruvchi va mehribon zotdir ana qul va rasul ayting odamlarga ollohga rasuliga itoat qiling deb ayting agar bosh tortishsa fa innalloha la yuhibbul kafirin Alloh Allohga va rasuliga itoat qilmagan kofirlarni do'st tutmaydi. shanba shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Bu cemaati yok alışlıkya içimizde durup, biz bilen bir safta yürüp, biz bilen birge rızklanıp yürgen kişiler var, içimizde var. Bir kancası var da elhamdülillah Allah Teala çıkarı var bulanı. Şunda arzu kadı ki bu cemaat titilip yok olup geçse, bu cemaat yaman adamları köpeği geçse degen arzuları var. Bitti misal mesele kiltiremen. Cemaatte bir kişisi kasal bulup, bazı bir kişiler o kasalla kuruşluk vacibatını esten çıkarıp koygan, yoki shu ishga qasdan qilmagan kasal bo'lib yotgan kishini bir kishi keladi ko'rgan assalomu alaykum chiroyli taomlanib pishirib keladi yaxshimisiz tuzukmisiz yaxshi yotibsiz qancha bo'ldi yotganingizga bir oy bo'ldi tohirjon keldim ko'rgan ha kelmadi usmonjon keldim a kelmadi ravshan keldim kelmadi falonchi keldim kelmadi mana siz bu jamoatga kerak emassiz dedi siz bu jamoatga kerak bo'lganingizda bular kelib turib sizdan xabar olardi сиз үнүңүз бейтамас бироодар чыкың башка жамаат эле кошулуң дейт якшанба журналны сон кылынган көп сонли дуо кылыңlar болсун давомли журналны сон көп сонли сирот mavzusida keltirilgan hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadiki odamlar amallari miqdoriga qarab bu ko'prik ustidan o'tadilar ba'zi kimsalar qilgan qilmishlari sabab uning ustidan jahannamga qulab tushadilar jahannam ustida tortilgan mana shunday g'ayrioddiy sifatlarga ega bo'lgan sirot ko'prigidan o'tish uchun ummat amallari miqdoriga muvofiq berilgan muxtalif nurlar bilan harakatlanishga izn beriladi johiliyat davrining sodda ayoli insonning qornini bir qarishdan oshmasa kerak deb tasavvur qilar ekan 21 asrning odami bo'lmiş hozirgi insonlarning kengayadigan, kattaradigan, hatto yer shari ham sig'ib ketadigan tuproqdan boshqa narsa bilan to'ldirib bo'lmaydigan oshqozonini ko'rganida nima degan bo'lar edi? Odamlarda och ko'z oshqozonlar kattalashib, ancha-muncha mol va davlatga qanoat qilmaydigan bo'lib qolgani rost. Ya'ni qalbi xotirjamki, qolaga bor degan nimasi bu? эки бор эле жакшы эч ким эч нерсе кылмаген жакшы ham бор леги жамила ham dedim xullas birodar to'g'ri aka shahid bo'lgan hozir ham eslasam yuraklarim boshqacha bo'lib ketadi shunda qarab boshqacha bo'lib qoldi shunda ko'zimga qarab turibdi jim bo'lib qoldi qani dedi qani dedi keyin moshinada dedim dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon فنحن بالإسلام نحيا وللإسلام نموت bizlar islom bilan yashaymiz va islom uchun o'lamiz deb qilgan vasiyatidan bu kishini qanday bir g'oyada, qanday bir maqsadda davlatga asos solganligini bilishligimiz mumkin. Va Usmon mana shu g'ozi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning yo'lidagi mujohid degan laqabni kiritishligi faqatgina quruq nom emas, balki uni qilgan jihatlardan keyin ulamolar unga bu laqabni berishgan va u shu bilan birgalikda otasidan qolgan 4800 kvadrat kilometrlik musulmonlar diyorini o'zini фаалияты davomida 16 kvadrat квадрат километрге yetkazib va Bizantiya imperiyasidan muhim shaharlardan bo'lgan Iznik va Bursani qo'lga kiritishlikka muvaffaq bo'ladi. Seyşembe Unutmaslar seni xotirda ul faymonlaring bordur Nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur O'rta Osiyodagi boshqa janglarga qiyoslasak, ruslar katta qurbonlar evaziga g'alaba qozonganini ko'ramiz o'lgan va yaradorlarni birga hisoblaganda ular mingdan ortiq odamini yo'qotdi deb ruslarning sharqnos olimi bartold yozib qoldirgan ekan haqiqatan ham biz oq podsho rossiyasining davomchisi bo'lgan qizil ruslar sovet ittifoqining siyosatida ham ko'rganmizki bu rus kofirlari hamma vaqt juda ko'p askarlarini halok etish yo'li bilan bo'lsa ham, ko'p qurbonliklar berish yo'li bilan bo'lsa ham g'alabaga erishishni yaxshi ko'radilar. Ya'ni ular o'zining xalqi ko'pligidanmi yoki kofirliklardagi vahshiyliklardanmi o'z xalqlarini ham ayamaydilar. Doim katta-katta sonli askarlarni tashlab, ular qirilib bitsam o'rniga yana olib kelib, lekin g'alabaga erishib kelaverganlar. ularda insonni qadri qadimdan bo'lmay kelgan chorshanba ilmdir bu har bir oyat ilmdir bu har bir hadis ilmli bu qurashga qaytsa qurashga aytganki hey degan vallahi degan men kisrani oldiga borganman qaysarni oldiga borganman lekin hech birini odamlarini şu Kisra'ga, şu Kaysar'ya, şu ashabının Muhammed'e hürmet kılgeni gibi hürmet kılganini kılmıyor. Hatta o sahabiler, yani Muhammedli adamları Muhammed taharet alsa taharet suyunu ben tökemem deyip özleri bilen cah kılımız vuruşup gideriz. Hatta Muhammed yerge tükürse şu tükürükünü bekar bulmasın deyip alıp yüzüne sürebilir. Şunda bir hurmat qiladilar man shu hurmatni boshqa kesi qaysarda kisrada boshqa maliklarda podsholarda ko'rmagan deb hayron bo'lganda ketib oyoqdagi nimalarga aytgan Ki quraysh degan bildik bildik deyip sen ham nima bo'lib ketgansan payshanba jurnalni son ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son ko'p sonli jannat va jahannamga bo'lgan iymon bu haqda ikkita katta yo'nalish mavjud birinchi yo'nalish jannat bilan jahannam hozir yaratib qo'yilgan u doimo mavjud bu ikkisi hargiz yo'q bo'lmaydi hozir jannat ham jahannam ham mavjud mana bu e'tiqod ahli sunna val jamoa sahobiylar va tobiinlarning e'tiqodidir musulmon sharqini begonalar egallab oldilar islomning sharqidagi jamiyatning axloqi va sotsiologiyasi inqirozga yuz tutdi islomiy davlatlarning qulashi va sharqliklarning mag'lub bo'lishiga eng asosiy sabab bo'lgan axloqiy va ijtimoiy illatlarga bundan ham avvalroq mubtalo bo'lingandi. Biz aslında sar guruhimiz va shu ham Muhammad Ali birodarlar bilan mashvara qildik. Hay mayli deb bir soat uxlab olamiz. Boshni qo'ydik. Endi aslında 8 da uxlagan bo'lsak, 12:30 da shu Umay Safet chol o'zi uyg'otdi. Uyg'otdi, turinglar namoz vaqti bo'ldi, namozni o'qing. Turib torat qilib darrov namozni o'qdik-ku. Endi ketamiz dek dasturxon solyapti. Ha nimaga? Yo, abed qilib ketasizlar. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا мунискина singlim, муслима singlim, бу куфр тузумдан to'lmadi ko'nglim. энди бир haq yo'lga чорлады Tangrim. сен faqat duo qil duo qil meni зиндонлар толмоқда муъминлар билан имомлар бирлашди зоминлар билан ko'zingda yoshlar у оминлар билан сен faqat duo qil duo qil meni дахрийлар билмаслар iymonning қадрин Шу сабаб бизларга ko'rsatar жабрын, Qalbinga жойлап он умматнинг сабрын, сен фақат дуо қил, дуо қил мени. Майлиге отамлар yomon ko'rsalar, o'g'lim yo'q senday deb faryod ursalar, roziman qardoshlar yuzin bursalar, sen faqat duo qil, duo qil meni. Zahmatga almashdim quvonchli damni. Zalolat bosganda mening o'lkamni, mu'minlar qalbidan ketkazay g'amni. Sen faqat duo qil, duo qil meni. Baxtliman o'z hissam qo'sha olsam dinga, dindoshlarim tinchi kerakdir menga. Mujohid akangning so'rog'i senga. Sen faqat duo qil, duo qil meni. рамазон баракали ой juda ko'p fazilatga boy assalomu alaykum aziz ukajonlar bugungi mavzuyimiz bizning kelajagimiz bo'lmish madrasamiz bolalariga bag'ishlanadi ha aziz ukalar va bolajonlar mana radioyimiz boshlanganiga ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa-da lekin сиз жаш mujohidlar үчүн хос эшиттириш tayyorlamagan экенбиз Bugungi тогурурагы хозирги mavzu айнан sizlar үчүн сиз эсе ушбу мавзуну диккат менен тыңлаң ва uni эч качан yodingizdan chiqarmang. endi o'tmagin sen abad ba'zilaringiz hijrat diyorida tug'ilib voyaga yetayotgan bo'lsangiz ba'zilaringiz aqlingizni hali tanimasdanoq tug'ilib o'sgan vatanlaringizni tashlab ota onalaringiz yordamida bu yerlarga hijrat qilib keldingiz Xo'p, siz vatan deganda nimani tushunasiz nima uchun u yerdan bu yerga hijrat qilib keldingiz u yerdagi insonlarning hozirda yashash holati qanday Qolaversa, kofirlar deganda siz nimani tushunasiz quyida esa mana shu savollarga javob izlaymiz biz yosh jihatdan kattalar siz kabi go'daklik oq hijratga chiqmadik chunki biz hijrat nimaligini bilmas edik bizning ota onalarimiz bu hijrat nimaligini bilmaganlar uchun biz ham bilmadik shunday bo'lsa-da biz yashash tarzini vatan nimaligini кофирлар кимлар bularning баарыны биз bilib олдик alhamdulillah deymizmi афсуски deymizmi сиз bularni bilmadingiz yashab qancha foyda oldim olam fasodga to'lganda umrim o'tdi deb yig'layman o'tdi bolam Vatan bog'chalik афсусина ватан богчалик чогубузданок бизге o'rgatildi uni sevmoq iymondandir deb maktab davrimizda quloqlarimizga qo'rg'oshindek quyib qo'yilindi ha aytgancha bog'cha nimaligini ham bilmaysiz a bog'cha bu 3-4 yoshingizda ota-onangiz o'z qo'li bilan dinsiz tarbiyachi ayollar qo'liga olib borib topshiriladigan joy. U yerda to shom vaqtigacha sizni hech kim olib ketmaydi. Siz yig'laysizmi, baqarasizmi, farqi yo'q. Shom vaqtida ota-onangiz keladi, keyin sizni uyiga olib boradi. Bog'cha davri 6-7 yoshingizgacha shu asnoda davom etaveradi. Bog'chada turli musiqalarni yodlab olasiz. U yerlarda raqslarni o'rganib, bayram kunlari, quyoncha, bo'rivoy va jajji cho'chqachalar maskasini taqib turli tomoshalarda qatnashasiz haligi kofirlarning yangi yilida archa daraxti deb ko'z oldingizga yolg'ondakam yashil archani olib kelib o'rnatadi siz esa o'zingizda yo'q xursand bilan uning atrofini to tarbiyachi ustozlaringiz bo'ldi demagunicha aylanaverasiz aylanaverasiz lekin nima uchun aylanayotganingizni hargiz bilmaysiz keyin allaqanday qorbobo qor qiz o'lmas kashshe deganlari oldingizga kelib bir nimalarni aljiraydi baribir tushunmaysiz xullas bog'cha mavzusi juda keng hijratga shoshilmaganingizda aytganlarim qanchalik haqiqatligini bilib olardingiz maktabda esa to 5-6 sinflargacha aqlingizni tanimaysiz Haligi iymon shartlarida kelmagan vatanni sevmoq iymondandir kalimasining ma'nosi sizga aniqroq qilib o'rgatiladi. uning qonunlari sizga jozibador deb tushuntiriladi. Har bir sinf doskasining tepasida irshayib turgan bir tog'idning surati bo'ladi. Ha yana bir muhim nuqta. Sinfda yonma-yon ikki stul va bir stol bo'ladi. Unda siz bilan birga siz bu yerda ko'zingizni olib qochadigan nomahram qizlar o'tiradi. Bu esa sizga do'stlik, o'rtoqlik deb o'rgatiladi. 5-6 sinfdan keyin bu o'tirishlar ixtiyoriy tarzga aylansa da lekin o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek qayerda qiz bolalar bo'lsa o'sha yerga qizlar ham shu yo'sinda faqat Robbingiz tomonidan hidoyatlangan o'g'il va qizlargina ana shu o'tirishdan o'zlarini olib qochadilar. Ha, faqat shu stuldan, sinfdan emas. Ushbu o'g'il qizlar maktab tugagunicha hayotlari shunday davom etaveradi. Ha, bu vatan degandagi boshlang'ich ta'limlar edi. Ilm tarbiya olayotgan yoshlar orasida oxirat ilmiga qiziqqan bolalar masjidlarga qo'yilmaydi to maktabni tugatmagunlaricha. Iymoni qattiq musulmon qizchalar romollarini maktab darvozasi oldigacha yechmasdan o'rab keladilar. Keyin darvozabon o'zi romolni chiroyli qilib yechib qo'yib, qizchaning qo'lidagi sumkasi ichiga solib qo'yadi. U bechora muslima qizlar bir kunlik dars jadvali tugaguncha xuddi o'z uylarida ota-onalari oldida o'tirgandek romolsiz o'tiraveradilar. Agar maktab ichida bitta romolli qiz ko'zga tashlansa bormi, maktab mudir va mudiralari ishdan bo'shab, go'yoki rizqsiz qolib ketadilar. ana endi mustaqil hayotga qadam tashlash davriga keldik kimdir ilmlarini oshirish maqsadida turli oliy o'quv dargohlariga kirishlikka imtihon topshirish uchun ertayu kech dunyoviy ilmlarni oshiraversalar yana oz sonlilari qayerda diniy ilm berilarkin deb sarson sargardon bo'lib yuradilar o'ylayotgandirsiz nima biron ilmli kishidan ilm olsa bo'lmaydimi deb yo'q bo'lmaydi u ilmli kishini ham bola chaqasi bor unga tinchlik kerak u sizga ilmini bera olmaydi unda qayerga madrasagami o'zbekiston bo'yicha atigi ikkita madrasa qolgan ha madrasa deb nomi qolgan borasiz birinchi bo'lib Sir quyosh deb nomlangan qo'shiqni jo'r bo'lib aytasiz keyin darsga kirasiz unda islom universitetigami yo'q u yer ham bo'lmaydi endi o'zingiz o'zingizga ustoz bo'lib ilm olishni boshlaysiz to'satdan darvozangiz taqillaydi Chiqib qarasangiz, oq ko'ylak, qora shim kiygan kishilar aynan sizni mehmon qilgani kelib olib ketishadi. Sodda ukalarim, sizlar hali ham qora shim nimaligini bilmaysiz a? Yaxshi so'zlar bilan ularning mashinasiga o'tirib, vatanning chiroyli joylarini sayr qilgan holda alla qanday bir joyga borib qolasiz. Borgan manzilingizning nomi tushunarsiz. РУВД, ГУВД, МВД, SNBdir. ha uyingizga келгенде арзымеген narsa үчүн келген bo'ladilar. uka borasan bir qog'ozga shunday qo'l qo'yib qaytib ketaverasan dedilar. ular yolg'on ishlatmadilar haqiqatdan ham borasiz juda ko'p qog'ozlarga qo'l qo'yishga majbur bo'lasiz yoki majbur qilinasiz u yerda sizga qator savollar bilan murojaat qilinadi birinchi savol namoz o'qiysanmi ha o'qiyman ким o'rgatgan senga namozni ota onamdan o'rganganman besh mahal o'qiysanmi ha besh mahal o'qiyman savol jiddiylashadi va og'irlashadi muomala ham bir maqomda bo'lmaydi uyingda qanday kitob yoki kasseta disklar bor ayt aytmaysanmi ha bor hadis qur'on kitoblarim bor ey men sendan unaqa kitoblarni so'rayotganim yo'q davlatimiz taqiqlaganlarini so'rayapman falon falon kitob yoki disklar bormi Mana senga bo'lmasam. Abduvali Mirzayevni ovozi yozilgan kasetalar bormi? Yo'q. Yana aytmaysanmi? Hoy falonchi, dubinkani keltir. Mana. Mana senga yaramaz Vahobiy. Mana senga. Yana yo'q deydi-ya. Kecha haligi Vahobiyga qo'ygan tok bor-ku, shuni keltir. Xo'p biladi. Aytasanmi, yo'qmi? Menda unday narsalar yo'q. Men Abduvali Mirzayev Obid Nazarov degan kishilarni tanimayman. E, ertagingni boshqalarga borib aytasan. Hoy yaramas. Aytasanmi, yo'qmi? Tergov vaqtida bir mashina to'la kishilar uyingizga borib, xonalaringizni tintuv qilayotgan bo'ladilar. To uyingizdan topilgan shu bahali narsalar oldingizga olib kelib tashlanmaguncha, o'sha kofirlar ota-onangiz oldiga borganini bilmaysiz. Bu telefon nomerlar yozilgan kitobchadagi Abdulloh kim? Абдурахмон ким? Ким? Ким улар? Хуллас, канча номер болса, барын айтып беришиңиз керек болады. Ха, бу вахобийда гап көп. Противогазны алып келиң. Противогаз газдан saqlovchi ниқоб дегени. Бунысы токлардан ham dahshatli. Yana vallohu alam. Ha, senlar bizlarni it deysanlar, ha? Hoy tirrancha, bilganlaringni tez-tez aytgin da, uyingga ket. Shunda seni it ham bezovta qilmaydi. Ana endi boyagi qog'ozlar oldingizga qo'yiladi, qilmagan, ko'rmagan, qatnashmagan ishlaringizga qo'l qo'ydirilasiz. Keyin oldingizga Islom universitetini a'lo baholarga tamomlagan qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar kelib, ilm saviyangizni bilish maqsadida siz bilan Alloh va Rasuli to'g'risida iymonlashadi. U paytda Hazrat keldilar deb boyagi bo'rilar bir necha дакыйкага xonani tark etib turadilar. Siz esa qattiq qo'rquv ва лабдар калтыраш hamda jonsiz ohangda boyagi ahli ilmlar bilan iymonlashasiz. Ulardan qo'rqmang. Ular sizga tegmaydi. Shu bilan birga ularga ishonmang. Ular boyagi bo'rilardan da xatarlidir. So'roq savollar uzoq davom etadi. Ko'zingizga ota-onangiz, yaqinlaringiz, tug'ilib o'sgan uyingiz ko'rinib tursa-da, endi foydasi yo'q. Qalbingizdan esa qani bu itlarni ta'zirini berib qo'yadigan biron bir kishilar bormi? deysiz. Qani endi bir zum bo'lsa ham yorug'likka chiqsam u, o'sha jannat makon O'zbekistondan qochib ketsam deysiz. Lekin aytganimdek, bular faqat va faqat orzu bo'lib qolaveradi. Qachonki sizni yo'qdan bor qilgan zot najot bersagina, o'sha qorong'u sassiq va nafas yetmaydigan joydan qutulasiz bu bir namozxonning bir kundagi qisqa vaqti haqiqiy tergov keyin boshlanadi bu siz bilmagan jannat makon o'zbekistondagi oddiy bir namozxonning hayoti yana turli xil qiynoq uslublari bor bularni sizga aytishga ham vaqtim yetmaydi ham jur'atim yetmaydi Fathlar bo'lganda inshaalloh o'sha qiynoq uslublarini амалий tarzda siz madrasamiz o'quvchilariga o'rgataman sizdan birgina iltimosim o'sha qiynoq darslarni amalda qo'llayotganingizda sizdan rahm shafqat tuyg'usi ustun kelmasin kallasini olib qo'yishlik bilan ular qanchalik mazza qilgan bo'lsalar siz ham shunchalik yo'q undan ko'p mazza qiling musulmon akalaringiz va muslima opalaringiz dodini faqat temir panjaralar eshitmoqda. Alloh bilguvchi. Meni so'zimni tinglayotganingiz vaqtida qancha-qancha iymon keltirganlar ularning najos qo'llarida azoblanayotgan bo'lsalar kerak. Ularga berilmagan hijrat ne'mati siz u bizga berildi. Toqatingiz yetkuncha harbiy ilmlarni olib, dunyodagi dindoshlarimizni ozod qiling. Bilib qo'yingki, talashib tortishingiz sizni susaytirib qo'yadi. qamoqdagi birodarlarimizni кофирлар ханафи салафи шофи deb qamamagan, ularni birgina вахоби deb qamagan. Ularni o'chini олиш ozodlikda yurgan barcha musulmonlar uchun farz so'zimni shu yerda yakunlayman uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarla qaralding мен бүгүн ватандашларыбызга карата хитоб кылмокчуман максадым эса миллатпарастылык кылыш эмес балки өзбек халкыга өзбекона түшүнчө бериш бул түшүнчө көп жылдардан бери динсиз кофирларга карышып жашайотган ватандашларыбызга каратылган ассаламу алейкум ватандашлар эхтимол бул хитобну өзбекистондан туруп хам тыңлашга муваффак боларсыз бирок чет мамлекеттерден туруп тыңдайдыган мухлисларыбыз саны көплүгүгө shak шубхамыз жок мана жыйырма эки жыл өттүки Karimov каримов режими менен hayot кечирасыз шу жыйырма эки жыл qanday кандай guvohi bo'ldingiz? болдуңуз men мен bir boshdan aytib айтып Birinchi navbatda навбатта birin ketin zindon зиндон kirib ketishlari, so'ng соң минбарларга маддох tayinlanishlari, yoshi o'n sakkizga yetmagan o'spirinlarning masjid oldiga yaqin yo'latmasliklari muslima qizlarning maktabga hijob kiyib borishlarini man qilinishi va hokazo maktablarda o'g'il qizlarning aralashib o'tirishlari haqida gapirmasa ham bo'ladi bu tartib qizlarni behayo o'g'il bolalarni hamiyatsiz qilib tarbiyalaydi badbaxt kofirlar musulmonlarni dindan uzoqlashtirish yo'lini qulay tomondan tutishgan ikki jins, ya'ni erkak va ayolning aralashuvi natijasida dayuslik va behayo yuzsizlik hosil bo'ladi hozirda shaharlardagi holatlardan devorlar ham yorilay deydi o'z qiziga shim sotib olib berish uchun bozorga chiqqan otaning holiga qarab yig'lagan keladi odam singlisining yot yigit bilan qo'l ushlashib ketayotganiga beparvo o'tirgan akaning holatichi айрым оталар өз кызларыны пул топуп келиш үчүн чет элге yuborishdan ham tortinmaydilar. эрлернин бу кадар даюс болуп кетишлери айнан o’sha аралашуудан vujudga keladi. Avvallari o’zbeklarning erlari bilan to’lgan чет el мардикор bozorlari endilikda ayollarini ham өз domiga tortmoqda. Aslida izzat ehtirom topib, uy ichkarisida o'tirishi kerak bo'lgan o'zbek qizlari rus kofirlarining uylarida, ishxonalarida va mehmon mehmonxonalarida pol artib, xizmatkor bo'lib yurganlari qalbimni ezadi. Qo'lida patnis ko'targancha restoran, kafelarda najas rus kofirlarga ovqat tashib xizmat qilib yurgan o'zbek qizlari aslida qayerda va qay holatda bo'lishlari kerak edi? endilikda ularni shunday xorlikka tashlab qo'yadigan hamiyatsiz erlar qoldi xolosmi ular haqiqiy musulmon bo'lishlari ham mumkin edi biroq u bechoralar o'z dinlaridan bexabar holatda voyaga yetib yana dinsiz xonadonlarga kelin bo'lib yashab ketishga majbur bo'ladilar ularning avlodlari ham xuddi shu yo'sinda hayot kechiradilar dindor xonadonlarga kelsak tavhidning asl mohiyatidan bexabar besh vaqt namoz o'qib masjidlarga qatnaydigan namozxonlar ichida aziz joylardaya qabristonlarni ziyorat qilib yuradiganlari ham yo'q emas Bugunda Buxoriy bobomizning qabri butxonaga aylanib qolgan. Har xil yangidan yangi ziyoratgohlar, anqirog'i butxonalar ochilgan. Odamlar shirk kufr domiga to'liq sho'ng'ib ketishgan. Buning sababi esa kofirlarning hukmronlik qilishi va islomning yo'qolib borishidandir. Eh o'zbegim, sen kim eding-yu, kim bo'lding? Islomda olimlarga peshvo bo'lgan buxoriylardan razil kofirlarga xizmat qiluvchi mardikorga aylandingmi g'ayrat va shijoatga to'la asl mo'minlikdan kechib qizlarni bosh yalang ko'chaga qo'yib yuboradigan dayusga aylandingmi qani sening haybating qani g'ayrat shijoating shuncha yil faqat qorning uchun qayg'urib nimaga erishding xorlikkami dayuslikkami шунча вактың ва мехнатыңны диниң үчүн сарф кылганыңда аллах таала сени азизликке алып чыгарды minglab mo'minlaringni yahud karimov zindoniga uzatib ham uxloqsan seni uyg'onishingni kutib yillar mobaynida mujohidlar jihod qildilar va qanchadan qancha mujohidlar qurbonlik qilib shahid bo'ldilar biroq sen hanuz o'sha kufr hukumati itoatidasan ha sen hanuz uxloqsan uxloqsan o'zbegim uxloqsan o'zbegim uxloqsan o'zbegim uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlivar xor nazarlar qaralding uxla uxla uxdi uxlivar uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlivar xor nazarlar qaralding mo'min musulmon bo'lib g'aflatingdan turmading bir kun mujohid bo'lib эркин бир назар сол унда ислом акс этер өз диниңдан сабак алсаң сенге хам иззат етер холатыңны баян этсам вujudum titrab ketar yahudiylar xizmatində maloy bo'lgan o'zbegim tovlanar rangdor tovusdek sochin yoygan qizlaring zinokorlik buzuqlikka ulangan ildizlaring өз үйүңө баш этип яу жафокор динсизлериң ошол динсиз үйдө хару gadoy bo'lgan o'zbegim qancha йылки башың g'amda chiqolmaysan bu g'amdan tarixingda azizlik bor hayol qolgan odamdan bugun xorsan adolatni kutib dinsiz odamdan turar joyi g'arib karvon karvonsaroy bo'lgan o'zbegim azimatdan saboq olgan endi yovga nigoro ajin bosgan hujralar ham berarmi dilga oro shirkka to'lgan rangi qolgan Samarqand va Buxoro imoratlar bilan soxta chiroy bo'lgan o'zbegim амалсыздар гардериңге бекор масжид курмасын алиф билмас корун бойлар хажга yurmasin. Bugun turgan турган Rasululloh ko'rmasin. 40 ga kirmay qorin tashlab boboy bo'lgan o'zbegim yaratganga bog'laguvchi din arqoning yechilgan faqirlikka duchor xalqing bugun har yon sochilgan yashab to'ymas yahudlarga darvozang lang ochilgan qadr bilmas g'ayri dinga karam bo'lgan o'zbegim шариаттан сөзләгәннең тилен darhol yoparsan, haqni bilgan olimlardan xato izlab toparsan, o'zing haqsan, haqligingdan ханус кетмон чапарсан. mardikorlik базарында g'aram bo'lgan o'zbegim Gayri dinga mehr aylab, topganing bo'ldi alam. Xudo bergan halol noming kim bilan ko'rding baham? Yetmaganday darvozangni ochib berding Rusga ham. Alal oxir Rusiyaga qaram bo'lgan o'zbegim, Avropadan bilim izlab, ma'rifatdan yiroqsan, mudragaysan, o'chib o'chmas, yonib yonmas chiroqsan. Tavhid nedir tushunmaysan, o'z diningda qoloqsan. Qabri masjid, to'y bozori харам болгон өзбегим асыл диндан бош чыгармас канча илми талаблар хужралардан зиё күтсәң чыгарлар беадаблар бухорийлар хадис айтса лол каларды араблар араблардан кочуп аслий ажам болгон өзбегим ухла ухла хор назарла каралдың сен ham iymon keltirgach jaholatga ko'nmading ilmu kitobni ko'rgach jahonni bir ko'rmading uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla uxlayver xor nazarlar qaralding uxla uxla uxlayver uxlash uchun yaralding uxla uxla var кор назарына карады сионист яхудийлер битиклеринин давомида isroil ey isroil shaytonni qilding qoin hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh ва мағфирату mana aziz do'stlar o'tgan juma suhbatimizda bu rahmat 10 kunligida ko'proq жидду jahd qilib qolaylik deb turgan edik bu jumada shu 10 kunlikni kuzatib qolyapmiz ertadan boshlanayotgan mag'firat dahasidan alloh rahmon va rahim zotdan barchamizni o'z fazli marhamati ila gunohlarimizdan mag'firat qilib chiqarishini so'raymiz o'tgan suhbatimizda bani isroil o'zlaridan bo'lgan maryam siddiqa va uning o'g'li isoy ruhullohdek allohning oyat alomatlarini qabul qilolmaganining sababi bu qavmning aksariyatida iymonning qolmagani ekanini ko'rdik iso alayhissalomning payg'ambarliklarini qabul qilmaganlarining sabablaridan yana bu vaqtga kelib bani isroilning qavm va din peshvolari orasida ulamolarida Musa alayhissalom keltirgan Tavrot dinidan og'ib ketganlar sonining bosib ketgani edi. iso alayhissalom sof tavrotni tasdiqlab asl tavhid dini muso dini mana bu edi deb kelsalar bu ishlari ва xurofotlarga botgan dinni o'zlariga daromad topish kun ko'rish manbai qilib olgan el yurt nazdida obro' e'tiborli gapi o'tadigan nufuzli bo'lib yurgan Yahudi ulamolariga albatta juda juda yoqmay tushgandi ular endi biz falonchixon kazo kazolar bo'la turib shuncha zamonlardan beri dinimizni bilmay yurgan u, bu o'zi tak tugi noma'lum bir iso degani endi chiqib bizga dinimizni o'rgatgani kelibdi ekanmi deyishib haqqa taslim bo'lishdan bosh tortdilar aslida bu aynigan domlalar u qavm peshvolari iso alayhissalomni haq deb tan olsalar u holda o'zlarining haromxo'rliklarini dinda xato ketganlarini tan olishlari va natijada el yurt dasturxonidan dinfurushlik daromadlaridan va soxta izzat ikromlaridan ayrilib qolishlaridan qo'rqqan edilar. Shuning uchun ular o'zlarini emas, Allohning payg'ambari Iso alayhisalomni nohaq deb ko'rsata berdilar va bu haromkorliklarini yurtda hukmron bo'lgan Rum mustamlakachilarining pinjiga kirib olib qildilar. Dunyosi uchun oxiratini sotish deb mana shuni aytiladi mana shu joyda bizning yurtlarimizdagi oxirgi islomga oshkor da'vat davrida yuz bergan ayni shundoq fojialarning hidi anqib ketmadimi o'shanda abduvali Qoraqa va boshqa ulamolarimiz Qur'on tilovati, xatmi Qur'onlar uchun pul olishlar xudoiy ehsonlardan uchiga pul tugilgan tugunchalar olib chiqishlar dinimizda bo'lmagan nojoiz ishlar ekanini ko'tarib chiqqanlarida noni yarimta bo'lib qolishidan qo'rqib ketgan bizdagi palovxon mullalar ham tez orada bunday ulamolarimizni badnom va nohaq qilib ko'rsatavermadilarmi Hamda bu haromkorliklarini I.A. Karimov Yahud vachchaning tog'ut hokimiyatining pinjiga kirib qilmadilarmi? Tarix charxpalagi mudom qayta-qayta aylanib kelaverar. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب Dar haqiqat ularning qissalarida aql Yusuf surasi 111-oyatdan. yana iso alayhisalom allohdan o'zlariga injil kitobi berilganini aytganlarida Yahudi ulamolari dinda ixtilof qilayotgan masalalarini oydinlashtirib berganlarida va shu choqqacha yahudiylarga harom bo'lib kelayotgan bir qancha ishlar va narsalarni halol qilib berganlarida bu ayni bo'lgan yahudiy domlalari "Ye, hali sen o'zing kim bo'psanki, Musoning dinini o'zgartirishga qo'l urarkansan" deyishib, beshbattar hasad o'tida yonib ketdilar. Iso dedi: "Men sizlarga o'zimdan oldingi Tavrotning haq ekanligini tasdiqlovchi bo'lgan holda va sizlar uchun harom qilingan yog' tuya go'shti baliq kabi ayrim narsalarni halol qilish uchun keldim va sizlarga parvardigoringizdan oyat dalil keltirdim bas Allohdan qo'rqingiz va menga itoat qilingiz oli imron surasi 50 oyat qachonki iso aniq ravshan hujjat mo'jizalarini keltirgach dedi mana men sizlarga hikmat injil bilan sizlarga o'zlaringiz ixtilof qilayotgan ayrim narsalarni bayon qilib berish uchun keldim bas allohdan qo'rqingiz va menga itoat etingiz zuhruf surasi 63 oyat bani isroil allohdan qo'rqish va Iso payg'ambar alayhissalomga itoat qilish emas, balki Zakariyo va Yahyo payg'ambarlardan so'ng endi bu payg'ambarni да o'ldirish пайдан tushdilar. Nega endi? Nima uchun? Payg'ambarni ham o'ldirasanmi odam? Ularning bu payg'ambar kuchlik жиноятларининг sabablarini Alloh taolo o'z ilohiy qalami ila лонда кылып mana bunday ochib бермиштир Ey Bani Isroil, har qachon bir payg'ambar sizlarga yoqmaydigan narsa oyatlar bilan kelsa unga bo'ysunishdan kibr havo qilib birovini yolg'onchi deb birovini o'ldiraverasizlarmi baqara surasi 87 oyatdan كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Qachon ularga biror payg'ambar nafslari xohlamagan biror hukmni keltirsa, birovlarini yolg'onchi qiladilar, birovlarini esa o'ldiradilar. моида surasi 70-oyatdan. Mana nima uchun исой ruhulloh o'z qavmlaridan chiqqan bo'lsalar da yahudilar uning payg'ambarligini qabul qilmadilar u zot ularga yoqmaydigan narsalar oyatlar bilan kelibdilar nafslari xohlamagan hukmlarni keltirib qo'yibdilar va unga bo'ysinishga kibr havolari yo'l qo'ymabdi iso alayhissalomni yahudiylar ham yolg'onchi qildilar ham o'ldirmoqchi bo'ldilar mana bani isroilning aynishi qay darajaga yetib borgan bo'lgan ekan endi u kofir yahudiylarning hozirgi ashaddiy davomchilari bu sayyuhnistlarga o'z bitiklarida iso masihni nauzubillah yolg'onchi va firibgarga chiqarish nimaga kerak bo'lib qolibdi nimaga sayyuhniz donishmandlari bani isroilning ko'plab payg'ambarlaridan boshqa birortasiga osilmaganlaru o'z habis bitiklarida aynan iso alayhissalomga til tekizganlar shuning uchunki hazrat iso haqiqatan ham bani isroilning eng oxirgi payg'ambari yahudiylar va nasroniylar iborasida missiyosi edilar hamda hozirgi dunyoning ko'prog'ini tashkil etadigan nasroniy va islom olami u zotni shu sifatla qabul qilgandir iso masih o'tmishda vujudi bo'lgan haqiqatan ham kelib ketgan tarixiy shaxs deb инсонияттын көпчилиги эътироф эткен мындай мавжуд вокеаликда endi яһудилар ham yo buni tan olishlari yoki bo'lmasam asosli rad etishlari zarur edi endi agar yahudiylar shunday deb qabul qilsalar unda bani isroilning oxirgi missiyosi kelib ketib bo'libdiku degan haqiqat maydonga да ular kutayotgan yolg'onchi messiyoga dajjolga o'rin qolmasdi ha messiyo kelib ketgan bo'lsa yana qanaqa messiyo kelishi kerak ekan degan noqulaylik tug'ilardi da bu sayyuhniz donishmandlariga shuning uchun ular ha iso masih degan shaxs bo'lgan ammo u nauzubillah valadi zino edi hech qanday bizning missiyamiz emas edi deb uni yolg'onchiga va firibgarga chiqarish kerak bo'ldi ana endi bu holda bani isroilning eng oxirgi payg'ambari misiyosi go'yoki hali ham kelmaganu u endi keladigan bo'lib chiqadi a keladigan bo'lsa demak uni kutib olish kerak bo'ladi shu tariqa asl yolg'onchi va firibgar bo'lmish Dajjol ilayinga u mana men Bani Isroilning eng so'nggi missiyasi, missiyasi, ilohiy shaxsi deb kelishi uchun yo'l ochilgan bo'ladi. Mana nima uchun bu sayyuhniz donishmandlariga rostgo'y zot Iso Masihni yolg'onchiga va firibgarga chiqarish kerak bo'lib qolgandir. Endi sayyuhnis bitiklari matnini keltirishni davom etamiz ammo ko'plar uning aldoviga ishonib adashdilar bizning sharhimiz bu yerda iso masih o'zini bani isroilning payg'ambariman degani go'yoki uning aldovi bo'lganu ko'plar ya'ni nasroniylar va musulmonlar uning shu aldoviga uchib ha u zot shunaqa bo'lgan ekanlar deb ishonib adashib ketibdilar emish bu yahudiylarning o'sha o'zlari iso alayhissalomni qabul qilmaganlariga boshqa olamni ham ishontirishga urinishlaridir kitobning matni yodingizda tutingki u qayta tirilgan emas negaki faqat bizning xudomizgina qayta tirila oladi-yu xolos. Bizning sharhimiz ana xolos. Kazzob va mug'ombir yahudiylar nasroniylarga raddiya beramiz deb o'zlarining Dajjolni qo'shtirnoqda Xudomiz deyishlarini yana bir bor ochib qo'yibdilar. Allohu akbar. Yodingizda tutingki, deb sayyohning donishmandlari o'z yahudiylariga каттык таакидламоктодор nimani у кайта тирилген emas деп насронийлернин Исо masih хакларындагы e'tiqodlarini рад кылмоктодор. Маалымки, насронийлернин бу кысымдагы e'tiqodlari кыскача мана булардан iborat Эмишки, Исо Масих хожга михланып, шу хожда osilgancha vafot topgan Соң uning jasadini hojdan tushirib bir qabrga joylaganlar. U zamonda Quddusning tog'li toshloq joylarida qabrlar qoya toshlar orasida tog' yon bag'irlarida bir g'or shaklida o'yilib, o'likni uning ichiga yotqizib, g'or og'zini bir katta tosh bilan berkitib qo'yilardi. mayit ustiga tuproq tortilmasdi. Shunga o'xshash qabrlar o'zimizning yurtlarimizda ham bor bo'lib, chunonchi kavlaganda suv chiqadigan yerlarda marhumni yer yuziga yotqizib, yon verlardan tosh terib chiqib, usti ham tosh loysuvoq qilib yopiladi. Bu xildagi qabrlarni sog'ona deyiladi. Al qissa emishki, Iso Masih hojda o'lganidan 3 kundan keyin shu g'orli qabr ichida qayta tirilib, g'or og'zini yopib turgan bir necha erkaklar arang siljita oladigan katta xarsang toshni surib tashlab osmonga ko'tarilibdi ekan. Sayyuhniz donishmandlari nasroniylarning shu e'tiqodlarini rad qilyaptilar va Iso Masih hojda o'lgan u boshqa tirilmagan deb da'vo qiladilar. Bu ikkala toifa yahudiysiyu Nasronisi ham islomni qabul qilishmagach mana shunaqa yolg'on yashiq gumonlarda qolib ketganlar holbuki iso masih hojga mehlanmagan ham o'lmagan ham qabrga qo'yilmagan ham va qayta tirilmagan ham balki alloh qodir zot bu ulul azm rasulini tirikligicha osmonga ko'targandir asl haqiqat shu bo'lib bu haqdagi qur'on oyatlarini oldingi suhbatlarimizda keltirgandik endi bu sayyuhniz bilimdonlari iso masihning qayta tirila olmasligini qanday asoslabdilar deng negaki faqat bizning xudomizgina qayta tirila oladiyu xolos deb yuboribdilar bu bilan bu yahudiylar bunday deyaptilar hoy nasroniylar sizlar iso masihni xudo deyapsizlar deyapsizlaru lekin bilib qo'yinglarki uning qo'lidan qayta tirilish kelmaydi chunki u xudo emasda bu ish ya'ni bir o'lib yana tirilish faqat mana bizning xudomizningina qo'lidan keladi-yu, xolos. Aslida Bani Isroilning haq Tavrot dinida yu keyingi buzilgan Yahudiyat dinida ham Xudo deb yolg'iz Alloh subhanahu va taoloni aytilardi. Biroq sayyohnistlarning bu bitiklarida faqat bizning Xudomizgina qayta tirila oladi xolos deb Allohni ko'zda tutmayotganlari aniq. Chunki qayta tirilish uchun avval bir o'lish kerak. alloh esa hayyullazi la yamut bo'lgan doim barhayot hech o'lmas zotdir subhanallohul azim demak qayta tirila oladigan bizning xudomiz deb sayyuhnis yahudiylar maxluqni nazarda tutyaptilar biror bir maxluq esa hatto payg'ambarlar yo maloikalar bo'lsin o'lgach Allohning amrisiz o'zlaricha hech ham tirila oluvchi emaslar. Endi o'zi mahluq u go'yoki o'lib, xuddiki yana qayta tirila olsa va uni Xudomiz ham deyshayotgan bo'lsa, u kim bo'lishi mumkin? Ayonki bu o'tan nayrangboz, o'tkir jodugar bo'lib, u haqda barcha nabiylar o'z ummatlarini ogohlantirgan bashariyat tarixida o'tadigan firibgarlarning eng kattasi bo'lmiş Dajjolil Ayndir. Mana Sayyuhnis yahudilari bizning xudomiz deb kimni aytyaptilar? Allohimning o'zi bizni uning fitnasidan asrasin. Shu maqsadda ushbu juma dasturlarimizda Kahf surasining sunnatga muvofiq avvalgi 10 oyatini bo'lsa-da muntazam eshitirib va o'qib borishimizni Alloh davomli qilsin. Ushbu bayram oyidagi juma bayramimiz muborak bo'lsin azizlar. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. Hozirgi kunda birgina baxillikka qarshi dori ishlab chiqilmadi xolos. дori ishlab chiqarish uyushmalari ish yurituvchilari allaqachon shuni tushunib yetishdiki ular ishlab chiqaradigan dori darmonlar boshqa kasalliklarni keltirib chiqarmasa ularni daromadi yaxshi bo'lmaydi chunki mijoz kasallikdan yaxshi bo'lib qolsa u qaytib kelmaydida faqat shunday yovuz uslub bilan mijozlar serqatnov bo'lib daromad esa oshib boraveradi 2012-yil sentyabr oyida Kambodja va Tayland chegarasida sodir bo'lgan g'aroyib hodisa butun dunyo jamoatchiligini larzaga soldi. Dori-darmon ishlab chiqarish uyushmalari tomonidan malariyaga qarshi tavsiya qilib, ishlab chiqarilgan qimmatbaho dorilar birdan mijozlarga ta'sir qilmay qoldi. Bu ularni daromadiga qattiq ta'sir ko'rsatdi. Chunki bu dorini bitta qadoqlangan qutisi 100 dollar turadi. бизге анык болушунча бу касалликни келтирип чыгарадыган кондагы вирус өзүгө хос днк хосил кылып оша milliardlab даромат keltirayotgan dorilari мижозларга таасир кылмай калышыга сабап болгон. заболевание само как малярия, да Малярия kasalligi deyarli O'rta Osiyo qoloq davlatlarida rivojlangan. Masalan, Tailandda aholi juda og'ir ahvolda yashaydigan hududlarda ko'p uchraydi. Ular uchun 100 dollar juda katta pul. Низкие для них 100 долларов это очень большие деньги. Bu aynan shu dori-darmonlar ishlab chiqarayotgan uyushmalar boshqaruviga bo'lgan zarba edi. Shunchaki bilinmay o'tib ketgan bo'lar edi. Lekin ba'zi Amerika olimlarining bu voqeadan bexabar holda olib borgan olamshumul ixtirolari aynan shu kirdikorlarni ochilishiga sabab bo'ldi. Massachusetts universiteti biologi Steven Rich kalamushlar ustida ilmiy izlanishlar olib borib, shuni isbotladiki, oyoq ostimizda o'sib yotgan oddiy paliniya deb nomlanmish o'simligini bir yosharini ezib, kukun holatga keltirilgani O'sha malariyaga qarshi tavsiya etilgan qimmatbaho doridan 40 barobar unumliroq ekan. Poliniya tarkibida zararli qon hujayralariga qarshi moddalar mavjud ekan. Shunday oddiy uslub bilan davolanish ko'pchilikka ma'qul bo'lar edi. Aynan shu malariyadan Aleksandr Makedonskiy, Chingizxon, Oliver Cromwell, Kristofor Kolumb va ko'pgina taniqli shaxslar vafot topganlar. har yili dunyoda shu kasallikka 800 million odam chalinar ekan. Bu kasaldan 1,5 milliondan 3 milliongacha odam hayotdan ko'z yumar ekan. Ana endi sifatsiz qimmatbaho dorilar kasofatidan yangi balolar ostonasida turibmiz. Friedrich Bayer shu sohani yorqin ishbilarmoni. Aynan shu Friedrichni uyushmasi 1897-yili dunyo bozoriga hamma xalqlarga mashhur bo'lgan aspirin dorisini ishlab chiqardi aspirin bu dunyo miqyosida to'ntarish yasagan dori aspirindan butun zamonaviy tibbiyot hisobot beradi aspirin dunyodagi eng bozori chaqqon dori bo'lib bu dorini sotilishi hatto bozor fondida ham o'z muhim o'rniga ega aspirin va uning tarkibidagi moddalar haqida bizga hamma narsa ma'lum lekin juda oz kishilarga uning kelib chiqish tarixi ma'lum uning tarixi juda ajoyib voqea bilan boshlanadi bayraga qarashli uyushmaning ilmiy tekshirish ximigi fialekis hobman tomonidan o'z otasini dardlarini енгил qilish uchun aspirinni kashf etgan zamonaviy аспиринни tarkibida 330 mg asetil силицил kislotasi 200 mg askorbin kislotasi va bunga qo'shimcha shu kislotalar bilan yaxshi qorishadigan moddalar bo'lib, ulardan glitsin, benzoat natriy, limon kislotasi, bir natriylik karbonat va polivinil pirolidonlar mavjud. Uzoq vaqtlar mobaynida shu tarkibdagi aspirin inson sog'ligiga unchalik zarar emas deb hisoblanar edi. Lekin shu oxirgi vaqtlarda olimlar tomonidan aynan shu aspirin ustida olamshumul bir narsa aniqlandi harvard medical school ya'ni Harvard meditsina maktabi va boston universitetidan bir qancha olimlarning birgalikda aspirinni inson organizmiga ta'sirini o'rganib chiqib, olib borgan ilmiy ishlari natijasida Rey sindrom kasalligi aynan shu aspirin tabletkasini ko'p miqdorda iste'mol qilinganligidan kelib chiqqanini aniqlashdi. Рей синдромы огыр мия ва жигер касалыгына алып келеди. Синдром Рея связан с приёмом ацетил Рей синдрома ацетил селестил кислотасы көпайып кетиши оқибатида юзага келадиган кесаллик. Яни, Ўзимизни аспириндан бош мияда оғриқ пайдо бўлади. Бу жараён инсон конида аммиак көбөйүшүнөн вujudга келет появлением в крови аммиака бир миң токуз жүз сексенинчи жылдын декабрынан бир миң токуз жүз токсон жетинчи жылдын ноябргече факатгина Америка Кошма Штатының өзүдө 1207 Рей синдромы билан касаллар аныкланган. Кызыгы шундаки, bu bemorlarning aksari 18 yoshdan yuqori bo'lmagan o'spirinlar. бу bolalarda Рей синдром har xil turdagi aspirinlarni истимол qilish natijasida yuzaga kelgan. Har 3 tadan bitta bola aspirin ichgani sababli Rey sindromi qo'zg'agandan hayotdan ko'z yumgan. Madriddagi farmatsevtika epidemiologiya markazi bir guruh olimlari qat'iyan исботладиларки, aspirin ichki qon ketishlarini uyg'otar ekan. Har 3-chi Aynan shu og'ir ichki qon ketish kasalligiga chalingan bemorlar ichki qon ketishidan avval asetil selitsil kislotasini iste'mol qilganligi aniqlandi. Endi yana shu narsani isbotladilarki, aspirin oshqozon ichak yallig'lanishini qo'zg'atib, oxir oqibat oshqozon ichak yarasiga olib borar ekan. Biroq bu noxushliklarni oldini oddiy malina bilan olsa bo'lar ekan. Аспирин орнига шу оддий малинаны истеъмол қилса кифоя экан. Если возьмёте просто э, ягоды малины, заварите, там тоже будут те же самые салицилаты. Агар сизлар малинаны яхшилаб қайнатиб алсаңдар, бу қайнатмада ҳам аспиринда мавжуд бўлган барча моддалар табигый uslubda mavjud bo'lib va u o'zlaringiz uchun zararsizdir. farmatsevtika xavfsizligining ikkinchi qoidasi o'sha reklamalarda ovoza bo'lgan kimyoviy tabletkalarni iste'mol qilishdan avval oddiy ota bobolarimiz qo'llab kelgan uslubni qo'llab ko'ring bir qoshiq qurigan malinani 150 грамм qaynoq suvga 2 yoki 3 soat damlab, 2 qoshiq asalni yaxshilab aralashtirib, yotishdan oldin bir qo'llab ko'ring. Ramazon barakali oy, juda ko'p fazilatga boy. өткөн жума дастурубузда саудия qamoqxonasidan чыккан бир биродар менен болуп өткөн мусахабаны сиздин диккатиңизге havola кылган эдик бүгүн эсе mana shu кызыкарлуу мусахабанын davomini эшиттирабыз аке бир савол туулуп калды мына ошо саудия hukumat to'g'risida o'sha yerdagi murjiyalar saudiya hukumatini podsholarni amirimiz deyishadi Uningga itoat qilishimiz alloh taologa itoat qilishimiz deyishadi shu gaplari qanchalik rost qanchalik haqiqat qur'on sunnatga muvofiqmi gaplarni bir булар ушу валил амир дейди валил амирден итаат кылабыз деп итаатыны ахыр натыйжалары ушу болдуки бир күн муфтий саудиянын муфтийси va ким ошо пайттеги hozir ham shu odamu va shu paytda abdul aziz oli shayx deydi shu va uni ahli shurasi ulamolarni shurosi bir fatvo chiqarishdi shu o'rinda мухаммад ибн ходи мадхалинин саудия короли хакындагы гапини эшиттирип өтөмүз الدعوة السلفية في كل مكان هي حزب الله هي حزب الله حقا عرفتم؟ وقد يكون لها إمام وقد لا يكون لها إمام فهنا ولله الحمد السلفية لها إمام منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إلى مذهب سلف الأمة له إمام وهو خادم الحرمين وفي غير هذه البلاد التي لا يوجد فيها إمام كالبلاد البريطانية أو الأمريكية أو غيرها السلفيون موجودون هم حزب الله لكن ليس لهم إمام ينصرهم سلفي دعوت hamma yerda bor. U Allohning hizbi. Ular Allohning haqiqiy hizbi. Bildinglarmi? Alhamdulillah, bu yerda salafiylarning o'z imomi bor. Ahli sunna val jamoa manhajidagi salafiylarning va salaflarning mazhabiga da'vat qiluvchilarning imomi bor. Bu imom ikki haramning xodimi. Bu shaharlardan boshqa joylardagi Britaniya bo'ladimi, Amerikadami salafiylar bor. Ular Allohning hizbi, lekin u salafiylarga yordam beradigan imomi yo'q. Tahrim tamwil al-irhab deyshadi. Irhab ya'ni jihad degani. Irhab эми жихадда ирхоб дейді мужахидде ирхобий deyiladi баягыда mhm. qandayki afg'onistonda terrorist deyishadi yo pokistonda dahshatgard deydi jihodda irhob er va mujohidda irhobiy deyiladi ya'ni harom qaytardi mujohidga ko'mak qilishdi yordam qilishdi harom qaytardi harom qildi harom qildi hmm, bu qaysi oyat va hadisga tayanib qilindi bu ish ana endi buni oyat va hadisini olib kelmaydiyu televizyonda tili shuni e'lon qilishdiki mufti mamlaka va ulamo hayat kubor ulamo deydi shular hammasi shuni e, imzo qilib fatvoni chiqarishdi fatvoni chiqargan kuni birinchi bu fatvoga tabriki bergan devid petrayos u paytda amerikani e, armiyasini eng kattasi bo'lgan edi shu tabrikladi birinchi bo'lib birinchi shu tabrikladi to'g'ri ish qildinglar deb eng yaxshi ish qildilar endi alloh taolo aytadiki auzu billahi mina shaytonir rojim valan tarda ankal yahudu valan nasara hatta tattabia millatahum bu amerikani katta generali rizoyat ko'rsatgani o'zi bizga kifoyat qiladi buni kimligini kimligini u buni xiyonatini buni xoin bo'lganini hmm. bunga bu insonlarni hech hech bir shaklda biz islomga va musulmonlarga biz aloqa bermaymiz chunki bu qancha islomdan gapirsin islom inshaalloh ulardan bari mana aka saudiyada yashadingiz u yoqni siyosatini ko'rdingiz o'sha yerdagi musulmonlar bilan oz bo'lsa ham tanish bo'ldingiz endi o'sha yerdagi musulmonlarga qanday bir so'zlaringiz bor murojaatingiz bor endi ayday musulmon birodarlarimiz alhamdulillah bir bir te'dod musulmonlarki жиходи bilan менен алакалары бару хуфия иш qilishyapti alhamdulillah у albatta акалиятта лекин умум жазиратил arabdagi мусулмонларга биздин пайгамбарыбыз шуки боят бу куфрий низомларни муқобилга туриш керек токи биладил харамайнда haqiqiy alloh taoloni kalomi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari amaliy bo'lsin va shariat islomiy nofiz bo'lsin chunki bu kofirlar bu murtadlar hozir bu tog'utlar hukm dusiga kelib olib millatni aldatib islom otiga islomni zarba beryapti. shu malik abdulloh qaysi bir majlisi hali um e, mamlakatlarda bir hali podsholari bir joyda majlis qiladigan bo'lsa qaysi bir majlisga borsa qaysi bir program bo'lsa qaysi bir boshqa mavzu ham bir e, tijoriy gap ham bo'lsa тижоратта bo'lsa buni bitta da'vati bor kim ким shu подшоларда hamma mamlakatlarda podshosigina da'vat qiladiki bir bir markaz so'z ataylik erhobni muqobiliga deydi mujohidlar muqobiliga bir markaz so'z ataylik bir qo'l bo'lib mujohidlarni muqobiliga ular erhob otiga nima qilishadiyu hammani niyatligiga yetishdiku qatardan ochib shu bir markaz so'z deydi mujohidlarni muqobiliga deydi mujohidlarni urush uchun hamma dunyoni doim shunga chaqiradida ana endi u majlis ho u tijorat uchun bo'lsin yo boshqa bir gap uchun bo'lsin uni da'vat ya'ni maqsad albattaki bu shu arabiston saudiyani podshosi hammadan oldinada jihod bilan mujohidlarni e, urush uchun ya'ni islomni ziddiga jihadni ziddiga hamma kufrdan ham oldinroqda turadi bu hammadan ilgariroq da'vat qiladigan imomlar bunga qanday munosabat bildirishadi ular ham bir qandaydir yig'lab qur'onni o'qishadi namoz o'qishadi ko'z yosh to'kib munosabatligi qanday imomlar <laughs> ularni nima yig'latadi annasu ala dini mulukihim deganday e, u imomlar ham ana muluklarini shu podsholarni dinida yashab ketyapti nima uchun haqiqiy haqiqiy ulamolariki bor hammasi bandixonalarda yashashyapti шейх валид синани дейді жыйырма жылдан жыйырма жыл болуяпты сауди hukumatı банды кылган жыйырма жыл болуяптыки у бандыханада аксар убактыны холигашор shu инфиродий nimada o'tkazgan tanholik g'urfada o'tkazgan bir o'zi bir o'zi yigirma yildan beri yigirma yildan beri katta shayx alloh najot bersin katta olim kishi shayx alil al hudayr bor shayx nosirul fahad bor shayx xolidir roshid bor katta katta ulamolar hammasi bandixona qamoqda yotishibdi haq so'zini aytadigan ulamolar qamoqda yotibdi ha bir bir te'dod ulamolar borki u bechoralar qo'rqqanidan tilini ham ocholmaydi og'zini ocholmaydi gapira olmaydi ularni vaqt ham bermaydi hukumat ha gapirsa ham agar bir mujohid borsa bir nasihat qilishadi o'zlarini qo'llaridan kelgan nimani ko'makni qilishadi саудия муртадлары камоокханасынан беш жыл дегенде озод bo'lgan birodarimiz afg'onistonga qaytib amerika kofirlarining багром qamoqxonasiga tushib qoldilar bagromda ham o'tiribsiz a bu kamlik qilganda багром qamoqxonasida ham o'tiribsiz u yerga qanday tushib qoldingiz у yerda qunduzda uyimda edim ba'zi paytda birodarlarim bilan telefonda ahvollarni olardim so'rab turardim birodarlarni ahvolini olib shunda telefon orqali bo'lib калдымы qaysi josus xabar berdimi maqsad америкалыктар uyga kelib ушлап olib ketishdi meni алты айы шоят yetti oy bo'lgan bo'lsa kerak shu arabistondan chiqqanimdan keyin yetti oy taqriban bo'lganidan keyin meni ushlab olib ketdi yetti oy ozodlikda yurib yana qamoqxonaga qaytdingiz kirdik u yerdagi holatni endi aytib bering u yerdagi holat birinchi qunduzda aeroportiga olib bordi meni ushlagandan keyin абалкуу үйгө кирип ай анча текшерип үйлөрдү талоши дейбиз талаш кылып үйлөрдү көрүп анча бир нерсе топо алмады кийин колумга неме дейм o'lchak кишан кишан тайлап ушундай shunday ko'chaga olib chiqdiyu ko'chani katta sarakda olib chiqqanda ikki taraf hamma ahli mantaqa jamlanib turgan edi shulardan birdan keyin tong ал тоң e, katta motorlarga mindirib olib ketdi meni boshimga xaltani tashladi shunda bir bir ajib bir voqea shu bo'ldiki o'tirgandan keyin tongni ichiga xaltani boshimga tortganda alloh taoloni bir fazli karami ekan uxlab qolibman shunda faqat shu aeroportga borgandan keyin tong bir haligi e, шаракта bir nimalar куюшадыю биланлик билан жой болот мутар өтүп кеткенде кымылдаганда уйгонуп кетип asfalt yo'lidagi tezlikni kamaytiruvchi do'nglikdan o'tayotgan mashina birodarimizni uyg'otib yuborgan uyg'onsam e, shu maydon havoyi aeroportga yetib borgan ekanmiz keyin olib kirib birinchi so'roq savoliga olib borganda so'raverdi u dedi bilmayman dedim bu dedi bilmayman desam aytdi hay nimaga san baydasan dedi bilmasang tergovni amerikaliklar qilmoqda qaysi tilda o'zini tilida tarjimon bor fors forschaga tarjima qiladi nimaga sambada o'tiribsanki bilmaysan dedi keyin shunda man tarjimonga aytdimki tarjim aytdim bundan so'ragin bunga aytganki man mandan so'rashidan ilgari man bundan so'ramoqchimanki u mandan so'raydiki san nimaga battasan san kimsan san mani vatanimga kelib uyimga kirib мандан сурайсанки сен немеге байдасаң сен кимсиң мандан сурай деген кагадан келдиң ва чикорасан деген мааноода мен ундан унга шу жоопту бердим жооп бергенде яни сен неме ишиң яни яъни кимсану ишиң неме сен сурай деген деп шу жоопту бергандым ачыкланып haligi колдой дафтарыны kitobchasini shunday bekitdiyu ашып mana анан багромго юборду тайярага миндирип багромго алып кетти багромдо кийин тахкыйк башлады такрибан yigirma ikki kun qunduzda qolgandim yigirma besh kun bagrom e, nimasiga shu to'r jel deydi hatto black jel deydi ya'ni e, qora qamoqxona qora mahbas shunda yigirma besh kun qoldim tahqiq qildi ba'zi ba'zi paytda ko'shish qilardi bunday islomga bir qattiq gapirsa islomchi degan lekin alhamdulillah allohni fazli karami bilan qaysi bir savol qilardi alhamdulillah darrov javob berardim diniy nimada ho'p aka mana siz ham saudiyada o'tirdingiz ham afg'onistonda o'tirdingiz saudiyadagi o'sha sizga ishlatilayotgan Э, o'sha qiynoqlarni колу эткен кишилер билен муртатлар билен америкалардын орасында кандай фарк бар кайсы бириники юмшагыраак кайсы бириники каттуураак tahqiqda amerikaliklar endi birinchi burmas ekanu o'zini haligi boshqa uslubi bilan boshqa yo'l bilan tahqiq qilar ekan lekin arabistonda ularni zulmi ko'proq tahqiq davronida tahqiq paytida ya'ni saudiyani zulmi kuchliroq amerikaga nisbatan tahqiq paytida zulmi kuchliroq e, nimaroq ho'p qanday chiqdingiz endi o'sha nimadan багром камооканасынан mahkama afg'oniy mahkama deb iddao qilishdi afg'oniy mahkama tuzatishdiyu afg'oniy mahkamaga olib borib chunki biz mani ziddimga qaysi bir e, subut yo'q edi isbotlari yo'q edi bir dalil yo'q edi e, mani keyin oxirida shuni bahona qilishdiki san shu harakatga uzuvsan deb uzuv harakatsan deb e, o'tgan muddatga ya'ni taqriban yigirma oycha o'tkazgan edim ушунга кайтып берди харакаттан улар канака томонлама хав сурашады u borada endi tahqiqda o'tkazgan gaplarim ko'p amerikaliklar bilan bu hammasi endi avvaldan oxirigacha harakat borasida so'ralgan endi e, bir o'zlarini bitta gaplarini hozir aytib o'tay ki qaysi kun tahqiqqa olib borib shu gapni gapirdiki bizga afg'onistonda dedi amorat islomiydan uncha xavf qilmaymiz tolibonlardan uncha xavf qilmaymiz va al qoida to'g'ri tashqari mulklarda bizga xataru afg'onistonni ichida ham uncha xatar emas bugun birinchi xatar bizga jundullov shu harakat islomiy o'zbekiston deb aytishdi shu gapni o'zlari gapirgan darholiki man bu man aytmas edimki man harakat менен aloqam бар hmm, a'zosiman деп aytmagansiz a'zosiman деп айткан жокмун лекин улар гумон кылып doim гаплары shu harakatni үстүгө мен менен harakatdan маалымат берген дешерди мен айтам мен билмейман tanimayman ham эч кимди деп shu javobimni berardim лекин улар гумон кылганды doim shu harakatdan биз неме хатар ehsos кылабыз деп баазы гапларны кийин aytardi менге айтат туугру көп иштер bo'ladiu boshqa мардымдар e'lon qiladiki biz qildik lekin biz bilamiz kim qiladi ko'prog'ini harakat islomiy o'zbekiston qiladi pokiston va afg'onistonda biz bildirmagan amaliyotlardan ularning ham xabari bor ekan deb katta ishlar deb shu gaplarni o'zlari gapirar ya'ni biz e, aytmagan amaliyotlarimizni ham bilishadi ular kim qilganini aslida to'g'ri shunaqa hmm. mana hozir e, yana harakatga qaytib keldingiz а аракетни o'sha eski qadrdon tanishlaringizni ham ko'rgansiz o'sha paytdagi bilan hozirgi harakatni farqi qanday farqi kuchga to'lganmi yoki zaiflashganmi yo alhamdulillah harakat allohni fazli karami bilan buni asosini qurib ketgan birodarlarimiz alloh rahmat qilsin alloh taolo joylarini jannatil firdaus qilgin tohir aka u jumabay aka u usmonjon aka bular ya'ni bu harakat alhamdulillah kun har kun bu ravnaqu behtar bo'lish yo yaxshi bo'lish tarafga ketyaptiki alhamdulillah kamaygan yo'q eng katta misol man bagromda taqriban bizga bu harakatga qarashlik ancha birodarlar bandida yotibdi shularni bir misolini berayki bu birodarlarimiz alhamdulillah bagramda olti ming kishiga yaqin bandilarni ichida haqiqiy mujohid bo'lganlarni sobit qilishgan alhamdulillah bag'romdagi ba'zi mujohidlarning orzulari bu o'z taraflaridan emas boshqa jamoatlarda birodarlari ashda mujohidlar bunga shahodat berib alhamdulillah aksar birodarlar biz chiqsak biz harakatni xizmatiga omadamiz биз кандай кайсы шакылда болсо жон молубуз менен биз кызматка кылган адамбыз деп ваада беришкен o'zlari biz talab qilgan yo'qmiz biz birodarlar hech da'vat ham qilgani yo'q bu narsagaki biz bilan ishlanglar yo bizga ko'mak qilinglar degan gapdi yo alhamdulillah alloh taoloni fazli karami bilan shu birodarlarda ixlosiyu буларды taqvosi alhamdulillah буларды axloqi alhamdulillah собит кылганки bu harakatga irtibotli birodarlar alhamdulillah hammasi yaxshi ism менен ник номлик alhamdulillah альхамдулла Bagrom багром va ular boshqa birodarlar boshqa viloyatlardan qaysi guruhda bo'lgan mujohid birodarlar bo'lsa ya'ni bizga yordam qilishga va birga bo'lib jihod qilishga va'da qilishgan va u birodarlarimizki fe'lan masalan bandixonalarda yotishibdi alhamdulillah ular kelajakda ko'p katta ishlar qilishga shu harakatni bayrağının ostida alhamdulillah va'da qilishyapti va kundan kunga alhamdulillah bu harakatni mahbubiyati ham alhamdulillah ko'paygan xosatan nima sababdan aynan harakatga muhabbatligi bor boshqa jamoatlar ham borku shu savolingizni shu shaklda taqriban amerika имандан кылды бул савол нафакат бизни балки багромдоги америкалыктарны хам кызыктырар экен ушу саволну хам америкага qildi shu ушу ki nima sabablik dedi xosatan shamol mardimi dedi harakat islomiy o'zbekistonga nima uchun ketyapti dedi siz nima deb javob berdingiz xosatan tojik bilan o'zbek mardimi nima uchun dedi harakatga ketyapti nima uchun man avvalda endi bunga javob bersangiz ayda o'zi bir bir haligi nimaga yo'l ochgan bo'ladi zulmdan qutuldingiz endi nima deb javob berasiz unga javob berdim man oxiri qo'ymadi nima deb berdingiz man aytdim sani ra'ying nima deganda man aytdim hay mani ra'yimni istasang ra'yimni aytaman dedim o'zimni nazarimni aytaman dedim aytdim imkoni bor dedim harakat islomiy o'zbekiston faqat qur'on bilan hadisga amal qilaman islom байрагын олий degani uchun kelyapti dedim mardim islomni yaxshi ko'radi dinni yaxshi ko'radi va alhamdulillah bu harakat мында e, bir haligi qavmiyat bir narsasi yo'q alhamdulillah harakat islom bayrog'ini ko'targan qavmiyat bayrog'ini ko'targan yo'q alhamdulillah ki bu buni fikri asosida alhamdulillah xilofat uchun va jihodlari bir afg'oniston yo o'zbekistonda mahdud emas ummati islomni nazarga olib hamma olamda jihod uchun bayroq ko'targani uchun alhamdulillah hamma mardim birga bo'lishga va'da qilib va birga bo'lyapti tahor xalqi harakat bilan qanchalik munosabati bor endi mana bagromdan chiqqanimga ancha vaqt bo'lgani yo'q yaqinda chiqqanman garchi tashqari holatdan uncha ma'lumotim yo'q lekin birodarlariki e, tahoru badaxshonu bu taraflarga e, aloqasi bor birodarlar bandixonada birlamgaydi ularni endi so'zlariga qaraganda alhamdulillah e, ko'p birodarlar tayyor deb aytishyapti ko'p mujohidlar alhamdulillah tayyor bo'lishgan harakat менен бирге болуп жихад кылышкан Alhamdulillah, уна өзлөрүң иштеп kelyapsizlar ва мындан ilgari ham болгон вакыяларды силер жакшылап хабарларың bor. ва катта катта вакыялар эки болду альхамдулилла ушу харакатты мужахидлер альхамдулилла уну анжом беришти энди бизден даъват кылыш ва бу жиход даъватыны ушу тахор ё бадахшон ё умуман viloyatlarga yetkazish inshaallohki uni yaqinda katta natijasini olamiz inshaalloh inshaalloh ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy وأن نبين ما هي عقيدة الشيخ الألباني ومن معه من الشيوخ الكبار الذين زلوا هذه الزلة الكبرى نبين عقيدتهم التي جاءوا بها وأنها فعلا من عقيدة المرجئة الطائفة الضالة طائفة الإرجاء va yana shayx alboniy va u kishi bilan birga bo'lgan olimlarning aqidasi qanday ekani ularning aqidada qanday katta xatoga yo'l qo'yib toyilishganini va ularning aqidalari zalolatga ketgan toifa murjiyalar aqidasidan ekanligi xususida gaplashib o'tamiz Albatta bu Shayx Alboniyning kitobida va bu kitobdan tashqari kassetada oddiy tolibi ilm anglab oladigan shunday bid'at borki, u ham bo'lsa ularning qandayin ahli sunna val jamoa taqsim qilganidek kufrni ikki qismga bo'lishliklaridir. Bo'lmasa mushkulot qayerda? Ular, ya'ni murjiyalar aytishadiki, kufr ikki qism, katta va kichik. Ahli sunna val jamoa ham kufr ikki qism, katta va kichik deyshadi. Xo'p, lekin ortada qanday xiloflik bor? Murjiyalar aytishadiki, katta kufr qalbda bo'ladigan, insonni dindan chiqaradigan e'tiqodiy kufrdir. Javorihlarda, ya'ni amalda bo'ladigan kufr bu kichkina kufr bo'lib, egasini dindan chiqarmaydi. Agarchi u qilinayotgan amal katta yoki kichik bo'lsa. Demak, murji e'tiqodiga asosan kufr ikki qism bo'lib, birinchi kufr insonni dindan chiqaradigan qalbdagi e'tiqodiy kufr, экинчи куфр эсе эгеси кандай амал кылыштан катъий назар динден чыгармайдыган кичик куфрдур. Биз айтамызки, бу акыйда муржи акыйда болуп, ахли сунна вал жамоа акыйдасы эмес. Ахли сунна вал жамоа акыйдасында имон ва куфр түшүнчөсүндөгү масала шуки, куфр эки хил, катта ва кичиктир. Каттасы динден чыгарады ва кичики динден чыгармайды. Энди Ahli sunna va jamoa bilan murjiyalar o'rtasini ajratadigan muhim nuqtaga yetib keldik. Katta kufr qalbda bo'ladi. Kichkina kufr ham qalbda bo'ladi. Katta kufr tilda bo'ladi va kichik kufr ham tilda bo'ladi. Katta kufr amalda bo'ladi va kichik kufr ham amalda bo'ladi. Kufr ikki qismga bo'linadi. Dindan chiqaradigan kufr qalbda ham bo'ladi, so'zda ham bo'ladi, amalda ham bo'ladi. dindan chiqarmaydigan kufr qalbda ham bo'ladi, tilda ham bo'ladi va amalda ham bo'ladi. Agar bizdan dalil so'rashsa, aytadigan gapimizga Qur'ondan, sunnatdan, sahobalar va ulamolar ijmosidan hujjat dalil keltiramiz. Hofiz Ibn Hajar o'zlarining Fathul Bori kitoblarida Imom Buxoriydan rivoyat qiladilar. Imom Buxoriy aytadilarki, men har xil shaharlarda mingtadan ko'proq olimlar bilan uchrashdim. Birortasi iymon Bu so'z va amal ko'payadi va kamayadi degan shar'iy qoidada ixtiloflashmagan. Mana shu ahli sunna va jamoa aqidasidir. To'g'ri, Shayx Nosirdan Alboniy xuddi Imom Buxoriyning so'zini aytadi. Iymon bu so'z va amal ko'payadi va kamayadi. Lekin bu yerda qanday muammo bor? Shayx Alboniy va u kishiga ergashganlardagi bid'iy taqsimot shuki, insonni dindan chiqaradigan kufr qalbda, ya'ni e'tiqodda bo'ladi va insonni dindan chiqarmaydigan kufr amalda bo'ladi deyishligidir. Mana muammo qayerda. Shayx Alboni aytadiki, kichkina kufr bu amalda bo'lgan kufr, ammo katta kufr bu qalbning halol sanashligiga borib taqaladigan kufr. Amalda bo'ladigan emas. Ya'ni bir kishi kufr amalini qilsa-yu, qalbida shu kufr amalini halol hisoblab e'tiqod qilmasa, ya'ni halolni harom, haromni halol hisoblamaydigan bo'lsa, qanday amal qilishidan qat'iy nazar, qanday gapni gapirishidan qat'iy nazar musulmon kishi bo'lib turaveradi. Shayx Albonining e'tiqodida. Biz aytamizki, ey Shayxul Kabir, siz bu so'zingiz bilan iymon va kufr tushunchasi haqida ummatning avvalidan to oxirigacha qarshi chiqdingiz. Sizlar bilasizlarki, Shayx Alboni doimo o'z kitoblarida Ибн Таймия ва Ибн Qayyim рахимахумаллахларнинг so'zlarini keltiradi. Ва яна sizlar bilasizlarki, Ибн Таймия ва Ибн Qayyim рахматуллаһи alayhima салаф solihlardan ko'zga ko'ringan buyuk olimlardan hisoblanadi. Lekin Ибн Таймия рахматуллаһи alayh insonni dindan chiqaradigan katta kufr qalbda bo'lish shart emas. Ya'ni kishining kofir bo'lishligiga qalban e'tiqod qilishi shart qilinmaydi. balki u qalban e'tiqod qilmagan holda so'zda bo'lishi mumkin. Qalb va so'zga aloqasi bo'lmagan holda amalda bo'lishi ham mumkin, deb e'tiqod qilganlar. Agar bizdan dalilingiz qani deb so'ralsa, biz har bir so'zimizga dalil keltiramiz. Huzurimizda mana Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining As-Sarimul Maslul ala shatimir rasul Rasulullohni so'kuvchi kishiga sug'urilgan qilich nomli kitobi turibdi. аллах тааланы ёки расулуллах саллаллаху алейхи ва салламны сокетген адам тогрусуда биз у адам кавли куфр, сөздө куфр келтирди деп айтамыз. Чүнки биз бир киши Аллахны сөкүптү, ё Расулуллахны сөкүптү деген гапларны көп эшитип калабыз. Бу адам диндан чыкты. Калбиге эътибор кылынмаган holatda сөзүдө күфр келтирди деп айтамыз. Муржиялар айтышадики, бир кишини диндан чыгарadigan амали yoki so'zi u amalni yoki so'zni qalban halol sanashligiga dalil deb aytishadi. Bugungi kundagi murjiyalar ularning boshida turgan Alboni bir inson dindan chiqaradigan amal qilsa yo dindan chiqaradigan gap gapirsa-yu qalban halol sanamasa ya'ni qalban shu so'zni айтса bo'laveradi ё shu amalni qilsa bo'laveradi deb санамастан aytadigan ёки qiladigan bo'lsa, миллаттан, islomdan chiqmaydi deb e'tiqod qilishadi. Biz aytamizki, yo'q, sizlar islom olimlariga, islom peshvolariga qarshi chiqdinglar. Kimki Allohni so'ksa, Rasulini so'ksa, dinni so'kadigan yo kamsitadigan bo'lsa, Ibn Taymiyaning nazdida Yaxshilab e'tibor beringlar. Kofir bo'ladi. Dindan chiqadi. Farqi yo'q. Qalbida uni halol sanaydimi yo halol sanamaydimi? Bu Ibn Taymiya rahmatullohi alayhining e'tiqodi. Ular bu narsani Ibn Taymiya aytishligi mumkin emas deyishligi mumkin. Biz kitobni olib 4-masalani ochamiz. Shunda ko'ramiz Ibn Taymiya rahmatullohi alayh qanday e'tiqodda bo'lganini. dindan chiqaruvchi kufr faqat qalbi kufrmi yoki tilda ham amalda ham bo'ladi deb e'tiqod qilarmikan? ибн таймия рахматулла алейхинин quyidagi mana kalomi yaxshilab quloq solamiz albatta rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'kkan kishi bu so'kishligida farqi yo'q qalbida uni harom deb e'tiqod qiladimi yoki halol deb e'tiqod qiladimi yoki faqat gapidan toyilib ketib aytadimi bu dindan chiqaruvchi kufr bo'ladi Ибн Таймия гапларыны давомida айтадыларки, iymon bu so'z va amal asosidadir degan shar'iy qoida fuqaholar va boshqa ahli sunnatning mazhabidir. Kimning mazhabi ekan? Ular bizga sizlar havorijlar mazhabida sizlar deb aytishadi. Keling, Ibn Taymiyani eshitaylikchi. U kishi ham havorijlardanmikanlar? Iymon bu so'z va amal asosidadir degan shar'iy qoida Bu fuqaholar va boshqa ahli sunnatning mazhabidir. Xo'p, bu bittasi. Ibn Taymiyaning kitobini o'qishda davom etamiz. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh aytadilarki, katta imomlardan Ibn Rohavayh nomi bilan mashhur bo'lgan imom Abu Yaqub Ishoq ibn Ibrohim al-Hanzali aytadilar, kimki Allohni so'ksa yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'ksa yoki Alloh nozil etgan biror narsani inkor etsa yoki Allohning payg'ambarlaridan biror payg'ambarni qatl etgan bo'lsa, agarchi Alloh nozil etgan narsalarga iqror bo'lsa ham, bu ishlari bilan u kofir bo'ladi, deb musulmonlar ijmo qilganlar. Ya'ni agarchi bu Allohning shariati Alloh va Rasulining so'kishlik, haqorat qilish harom deb qattiq e'tiqod qilsa ham, u kofir bo'ladi. Agarchi Alloh nozil etgan narsani iqror qilsa ham, agarchi u payg'ambarni Alloh yuborgan deb e'tiqod qilsa ham, Mana bu yuqorida zikr etib o'tilgan narsalarni qilishlik bilan kofir bo'ladi. Imom Malikning ashablaridan bo'lgan Imom Muhammad ibn Sahlun rahimahulloh ham musulmonlar ijmosini keltiradilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'kkan yoki kamsitgan kishining hukmi dindan chiqib kofir bo'lib Allohning azobiga duchor bo'ladi. Bu kishining islomdagi hukmi qatl qilinishlikdir. Bu katta kufrdir. Kichik kufr sohibi qatl qilinmaydi. Demak, ummat ijmosi bilan uning hukmi qatl. Kimki u kishining kofirligiga va unga bo'ladigan azobga shak keltirsa, u ham kofir bo'ladi. Allohu akbar. Bu so'z islom ulamolarining so'zidir. Allohu akbar. Va man shakka fi kufrihi va azobihi kafar. إذا هذا قول أئمة الإسلام tarix niyoz qalamim siyoh ana endi jundullah xazinasidan muhim jarayon bilan tarix niyoz qalamim siyoh bilan bismillahi rohmanir rohim ikki yil melodiydi ro'za oyi спинкер рагзайдде эки томондо жаң болуп атып да бул жакта накинде жайын болуп атыптыр бул жерде спинкер рагзайда кийин биз ошол күнү төлөөлөр бар эди өмөр кийин хусайын давуд кори союп мен бите доксан бите неме дейди бинжо дейди да кийин калганлар делилер сангир жөнөдүк роза пайты эди розанын алтынчы күнү эди кийин биз эмеге бардык таргыбатка бардык бешинчи күнү кийин бул жерде бир кече отуп немеге өтүп кеттик нурисламдын үйүгө нурисламдын үйү сам деди биз каада болсо бир кече отардык кететудук да ошо бешинчи күнү келген немеге бардык ошо нурисламдын үйүгө барганыбызда эң сайын давуд өмөр үчөө пайраха кылышты iparha qilishlik ro'zani kuni charchashdi keyin ertalab bomdodni o'qidik bomdodni o'qiganimizdan keyin qori sohib har kuni besh pora o'qiyotgandida oltinchi kunida shunda bir nimani tugatish shekilli haligi xatmi qur'on qilib peshinda o'qiganimizdan keyin husayn meni chaqirdi rasulxonaga aka dinjodi kalitini berib tursangiz men kamerani запись qilaman dedida keyin bo'ldi bo'pti deb men husayn kalitni berdim keyin men ko'chada o'tirsam кийин добут айтты расулнан корсоев чакырыпты деди корсоев келди олдуга кирсем мындай катта турупту да катта отурупту кийин ортодо бита хон тахта дейли хон тахта бар нарги катта нур ислам отурупту бита хонада кийин расулхон аке деди мо муфтий абузарды алиги рамазан табриги бор экен деди шуни урду урдучага чыгарган деди шуни кийин таргыбатка барасыздар деди да таргыбатка барып немени көбөйтүрүп ушу когозду көбөйтүрүп спинка айрагыздарга ошо макинге ушу мужахилерге таркатсаңдар ошо уругузай башка элдерден мужахилер келген уну алып кетишеді деди когозду алгандан кийин ташкарыга чыктык добут менен добут менен чыкканыбызда алиги добут колум ушинтип ушу разуланы кийинки ишин деп тур размах тараптан ikkita ук келди болуп алиги дарада шамал кымылдап кетти добут мындай эңгишин эңгишин деп деп ушундай эң кичине ошере шүк шүк кылды да үйдү салды да мен ушундай эшеди алсам үй жок чаң шипирле осмонго тунуке шипир осмонда учуяпты да чаң эч немени көрүп алмайды кийин мен чыктым кайтып keyin кийин неме айтыпты давуд расулхан аке деди машинаны неме кылайын да мен жүргүзөйүн дедим бир нерсе деди түшүнмөдүм мен кийин тashqariga nima qildi hamma shok bo'lib qolganda keyin nariga ikkita xona edida ikkita ikki xonaga ham urgan narigi xonada iso tatar birodar uyga telefon qilmoqchi ekan oilasini chiqargan keyin talha bor edi abbosni amakisi bor edi u uyda ayoli bu yerda edi bola chaqasini chiqarmoqchi edi keyin umar katta yotuvdi boshi ochiq gaplashib yotishibdida keyin muso ham bor edi muso degan bitta qori bola bor u kechqurun hali tarovhada shunga keluvdi imomlikka urdi keyin bir aylanib yana u yoqqa bu yoqqa qildi bir aylanib chiqqanimizdan keyin narigi haligi yana bitta үй бар иккита ikkita деп deyapmanku үйдөн алиги өмөр чыкты mana ikkovi ko'z ikkovi ko'zidan qon oqyapti haligi changni orasidan chiqdida e menga yordam beringlar dedida keyin men men o'sha o'marga bordim endi o'mar tirik chiqdi qolganlar ham tirik ekan кийин keyin немени nimani да o'marni qo'lidan ushlab turib u do'ksonni бардым токсан bordim тай daraxtlar tagida edi do'ksonni oldiga rasulxon aka menga bitta ukol qilib qo'ying hamma yog'im og'riyapti deyaptida e o'mar sabr qilib tur sabr qilib tur deb bitta spalniyni soldimda umарда shu e, nimaga o'tkazdim spalniga o'tkazdimda keyin yana bordim borib turib hali shu qori soyib o'tirganimda uyga shunday kirsam o'sha kirib yuborishdida bitta bunday kalla turibdi bitta kalla turibdi bunday баягы turpagы ko'milgan hamma yog'i buyog'i nimasi kalladan boshqa kalladan boshqa hamma yoq ko'milgan keyin bunday hali kallaga bunday qarasam nurslomni kallasi bunday kirdim uyga kirib үй мына аштакасы кыйкылген ичи кыйкылген үй эмеде киришим менен түрттү да эми мындай корсобдей карасам корсобай катта отурупту катта отурупту да деяпмин да жон бар да эле танда корсобай тирик экен деп мындай карасам колу маадан үзүлүп кеткен аяк маадан үзүлүп жатыпты бит аягы бару осколканы хисоби жок эди оң колу менен оң колу оң колу менен аллах алам чап аягы чап аягы кийин ал осколка борбу осколка нурисламге жинам урмеген ишан эсеме мынчи кийин али калла мындай юмукда турпак калла машигече turpaqga көмүлүп yotibdi мындай карасам кийин калламдын көзү ochildi кимди калла ochildi кийин кийин нурислом десам ха деди тиримисиң десам ха деди дедимда кимди нурисломдун oldiga отурдум да sekin kallani kavlashni boshladim кимди kallani kavlashni boshlasam ким кори союпту ушу тепасынан мындай дебол экилген да ушу деболдун аркасында үчтө хотун ro'molda келгенде кop qora nimada keyin voy abaji bibazi deb yig'layapti pashto xotinlarda bitta ishonsangiz kino bo'layotganga o'xshayapti sekundlar ichida bo'lyaptida e u xotinlar qayerdan kelyapti deyman e nima bo'ldi bu kino ko'ryapmanmi deyman bu yerda nurislomdan nima yetib kelib qoldi orqamdan ajab o'sha nurislomni o'g'li ajab nur bilan bitta ибрахим хожи деген немеси бар эди алиги ukasi немеден дубайдан келген shu kelib барды кийин хусайын келди да менге ордон бериң корсоюп алып кетиш керек депти да болупту деди да муну кийин неме келди добут келди добут мен үчөөбүз кийин добут шабида неме кетти неме кылды да мени оркам кемди опиштирип койгула деди мен алып чыгып кетемин депти да ушунде добут оркой кылды да көтөрө алмайатты да добут о деп кийин бир пайт немеем калды кор абжалил кор абжалдын үйү жакын ошо деди уям кетип келип калды кийин неме хусайын токтойлар деди мен азыр неме алып келемен деди анау спальный машинада машинадан спальный алып келди да тепеде немеге спальныйга өткүздүк да көтөрүп алып чыгып кеттик тирик эди да али ажабный ажамнурам көрүп туруп корсоюпту тирик эди кийин алып чыгып кеткенибизден кийин давут айтты расулулла аке бинжоду алып келиң деди кийин эмне корсоевди карап мындай карасам чаатта самолет ал пилотли эме yangi yiltirli degan pilotli deydi uni pilotli anaqa uzun nima kelyapti anaqa stukach чо стояла pilotli пилотли u kattada догдогону qarang hozir биз ham уруп таштайт десам урса урар moshinani olib keling dedi ha yaxshi deb binjoda olib bordim orqasini men olib keldim orqasini nima qilsam keyin ungacha mono xonada boru hali umar umarilarni urgan xona o'tirgan xonada muso qori muso bor dedimi hmm. qori musoni oy ko'zi mana shu ichiga kirib ketgan haligi borku u skeletga o'xshab qolganda la ilaha illalloh yordam beringlar menga deb baqiryaptida keyin shunda haligi nimasi bor edi uni ham uyi yaqinida shu qori musolarni uyi yaqinida deyapmaniku shu barroda akasi keldida ularni kuyov edida muso uy buzilganda haligi yarim metr haligi paxsa paxsani tepasiga shunday chiqdida yordam beringlar degan joyiga мынтип чыкты да али коорумку сооду көрдү да кукуп кетти шекилли да карады да бизге ордон берем экен десем ушундай келген бою ушундай коорум мусоду көрдү да күйөө болот да бул ушундай бурулган бою кандай келген болсо ошондойго кетти мен хайран калдым кийин кеткенден кийин эми машинаны алып келдик кийин ушунда кору союпты яткызганда кийин унгача кори мусоду эми ошага алып чыгып яткызган да алдыга кийин ушунда ла ilaha иллалла деп раса жону ооруяпты да бакырыяпты ла илаха la ла илаха illalloh менге оорлап келди кийин ушунда добутлап келгенде анда корунсам эмне кылганда ким бул kim ким бул жанымдеги корусы оюп эмесми деген да кийин жок корусы оюп эмес деген алхамдулилля деген да кийин эме кылганда мен бинжоду алып келдим коруз оюпту бинжоге чыгардык ушунде деп атып да кийин эме кылдык бинжоду сиденасына аркасын мындай яткиз дейт аркасына яткизди мия оңгорчалык жай осколок кете экен да чыгып койгон ошентип өткизгенибизде мидиясы неме чыкты да каттык захм жеген субханалла кийин кеттик кийин кетеаткенибизден кийин жолдо алиги неме дизель жок эле мен көйнөктөрүм конду да кийин жолдо бите дизелге токтодик токтогонубуздан кийин ушунда неме кылганыбыздан кийин алиги давут айтты алып кетиң расулханке депти да түшүндүңүзбү ажабнур көрүүдү буну ажабнур алиги нурисландын уулу ажабнур көрүүдү кийин алиги nimasi ko'ruvdi asin hoji ibrohim deyman nurislomniki keyin biz ketdik qorasoyib tirigidi uni ketganimdan keyin yanimga husaynni oldim husaynni berdi ketdi qayerga ketaylik desam dovud bilmayman ketinglar ketinglar deb keyin birinchi joyda sekin ketyapti e qarasam dizel noli dedi e dizel nol edi deydi keyin shapida bitta yerda haligi ko'chada sotadigan bor edi пулевого деке шап эмне түштүм да көйнөк аларым калган захмий болом деди билди а десем беш литр карс кылып тур дедим мен сен кийин эме кылам пулуну берем десем болду деди тоже үйдү кеттик бир жайга borganimizda усмонийге мухобара qilgan экен добут кийин усмоний түштү хулас энди биздин мухобарабыз факат ушу репетир yo'lda turardi chunki u yoq tomon bu yoq tomon olishi ham qiyin edi bitta o'sha hammaga mashhur bo'lgan yigirma ikkinchi yo'l deb qo'yardik shunda makin sangardi guruhdagi birodarlarni olardi xolos абдулла домуна ушу баягы ошо сангарда гурухта турушкан кийин ушу репитерден birodarlarimizni hozir bo'luvchi birodarlarimizni tovushi eshitilishi boshladi shu payt bizni taxallusimiz shabakamiz muhammadiy edi shahid bo'lgan o'sha birodarimiz qo'mondon dovud muhammadiy muhammadiy deb shoshilgan holatda hayajonlangan holatda chaqirishni boshladi keyin repiterda ko'pchilik eshitadi uni ovozini keyin muhobarani oldim olib so'radim nima kelib desam xullas qayerdasiz deb so'rayapti qayerdasiz deb so'rayapti borman shu atrofda desam aytdiki ko'rishmasak bo'lmaydi aytdim nima gap tinchlikmi nima vahima qilyapsizlar unaqa tinchlikmi xuddi bir ish bo'lib qolganda nima vahima qilasizlar desam u aytdiki yo hozir tog'dan tushib keldim dedi shuning uchun nima harsillab qoldim nafasi yetishmayapti xullas akam aytyaptilar bir joyga ketayotgan edik akam aytyaptilar bir көрүшүп коюшубуз керек экен сиз менен деди жакшы дедим усман keyin nimaga кийин немеге кеттик сырырого сырырого барып ошода бир марказыбыз бар эди марказга немени алып бардым корсоевди кийин харакат кылды отурушум мына харакат кылды хаттоки фатхулой ham qolib кетти мындай мындай кылдык qolib кетти ketyapmiz энди savol berishga tog'ar aka agar shahid desa o'zimni qanaqa tutarkinman deb hattoki bir savol berishga qo'rqib turibman hali bilmaysiz qanday holat hali bilmayman lekin aytdimki nima bo'ldi dedim nima bo'ldi desam husayn aytdiki stugaч jurdi hali tohir akaga nima bo'ldi deb so'rashga tilim bormayapti keyin aytdiki boshida tohir aka tirik edi degdi keyin inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedim men endi баары inson ekan экен yildan bir muhabbat qilgan кылган yaxshi yomon kunlarda birga бирге болганбыз lekin hayolimda endi nima bo'ladi degan savol bo'lib turibdi keyin o'zim ichim qanchalik qiynalayotgan bo'lsa ham ketdim yaxshi dedim vahima qilib yubormanglar dedim keyin rasulxonga keyin aytdim aka dedim shuncha shahid berganmiz mana qo'mondon jumaboy bo'lsin boshqasi bo'lsin ko'p birodarlar shahid berdik yaxshi bir vahima bo'lib ketmasin рухуяты чөктүрмей эле энди кит тиешүү менен макин томонго xullas деп ochdik машинаны очтик кийин үч кишибиз токур аке мукаммал энди конго бейланган пистолетлери турупту пистолетларни оболмаяпты ечип болмаяпты пистолетларни хуллас машинадан түшүрдүк токур ака үч киши энди жасады ham катта энди vazni ham оор болуп ham инсан шаид болгон деген нерсе оор болуп калат жана бир нерсе кылып hovliga tushirib hovlidan ichkariga olib kirdik xonaga yotqizdik sterillarni ichib bir nima qildik man aytdim rasulxon aka boring dedim usmonjonni ol degan usmonjonni olib keling xullas aytmasangiz ham mayli keyin tushuntiramiz nima usmonjonni topib keling dedi keyin men usmon bo'pti deb men nima qilib soyib tashiga nima qilib usmonjonni borib olib keldi oradan bir besh minutmikin yurdik да hmm. besh minut yurganimizdan keyin ovozi kelmay qoldi карышат овозу кемирей калды эмне дизелге этмеди кийин дизелди кийин куйдум кийин айтып атпаймынбы могу кол маадан үзүлүп кеткен аягым маадан осулуп атыптыр терисиге могу мия бару мия ёңгокчу алиги жай неме алиги жок осколка бору майда hisobi yo'q voy vo hamma осколка boru masalan urgani осколкасы sachraydiyu hmm. nurislomga emas jinam urmagan deyapmanku hamma осколка mana shu qo'risoyevga urgan да ollohni izni bilan tatar nima татарисо биродar nargixonada edi hmm. tatariso birodar talxa devorda tagiga qolib ketishgan shahid bo'lgan ular bitta uydan shu tatar tatar birodar bor edi iso talxa bor edi qori muso bor edi keyin umar bor edi umar katta bunday gaplashib yotgan bo'lgan ustiga haligi adyolni yopib keyin umarni shu ikki ko'zi qon chiqdi dedimu hmm. bitta ko'zi keyin nima bo'ldi oqib ketgan бирде көз кийин битте көзү очередной согук чыкты кийин жакшы болуп кетти калган hammasi qorin musoda keyin xayrullo doktor xayrullo yo'lda мен men айттым aytdim mana shu yoqqa boringlar zaxmiyalar degan keyin xayrullo uni olib makinga doktorga olib borgan doktor захмий senga келдим канака захмий qanaqa алып bo'lsa olib деген ko'raman degan деген ko'rsat degan алиги ochganda бар doktor boru көрүп musoni ko'rib taxt да qolganda захмий көрмөгөн ko'rmaganda e, bunga qarolman deb qo'rqib ketdi deydi ошол убакта жоон бермедиңби жок колумузга тиригиди ушунде у качан жоон берди кийин бир эки сааттан кийин шахид болуп без байлап уколдор кылышкан кылган булган кийин алиги эме десем захми каттык эди да айтып атпаймынбы көздөрү бооруп ичке кирип кеткен көрсөм көрсөмдей куркусу келе атпаган айлай yonib ketgan nima yo'q usmon рахмалла бул jannata tomonidagi yo'lda o'sha markazi u tomonda edi shu hodisa degan markazimiz bor o'sha tomonda edi o'sha yoqqa ketdi rasululloh aka biz husayn bilan уже спальный мешөнүбүздү жаткызып койгон эдик тоар акени кийин усманжан менге эме кылды да алып келгенимизден кийин расулхан аке үйгө барып дем алып туриң деди мен өзүм сизди чакырамын деди болупту деп мен үйгө кеттим пияда кеттим үйгө ramazon barakali oy juda ko'p fazilatga boy va lekin bugun ummatni qarang alhamdulillah har bittasi qaytadan uyg'ondi буну биз арзу кылып күткөндүк күткөндүк альхамдулилля бул шароит келиптир азыр уммат козголармикен нашидалар окулду канча шахидлер берилдики ушу уммат тирилермикен ummat tirilgan vaqtida endi biz orqada qolmaylik kofirlarni do'zmiga tuflab din dardida g'am chekdi ko'plab rijollarni afg'onga to'plab mo'minlarni uyg'otdi tohir rixlat qildi baqoga oxir E'lon. Ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darslari tayyor holda efirga jo'natilganlari 80 tagacha yetdi. Ajoyib va bebaho darslarni MP3 holda ko'chirib olish uchun Jundulloh ijodiy studiyasiga, ya'ni radiomiz arxiviga murojaat qiling. Yodga tushdi hattoki mozi, Robbim undan bo'l endi rozi. uygattı uyg'otdi tohir çin chin bo'ldi Yad geçti hatta ki mazi Rabbim undan bo'l endi roziy mo'minlarni uyg'otdi tohir kofirlarni tuzmiga tuflab din de g'am chekdi ko'plab mana buni alloh subhanahu va ta'ala ricaller demadi ha 100 yil biz kufurga jizya berib yashadik. ha biz 100 yil nomuslarimiz oyoq osti bo'ldi ulamolarimiz qatl bo'ldi masjidlarimiz to'ng'iz to'ng'izxona sharobxonaga aylantirildi biz jim turgandik endi jim turmaymiz mo'minlarni uyg'otdi tohir rihlat qildi baqoga oxir. rihlat qildi baqoga oxir. ana endi Tohir aka haqida yozilgan eng oxirgi she'rni nashid holida tinglaylik. Zulmat ko'nglim bolsaydi diyoru armonli kun keldi oldimdan haq botinni farqlovchi faruq tohir akam Çıkmaz yadımdan İsleterdi Katıl yağaçın Yavga karşı Yaysa kulaçın gohida she'r gohida lochin tohir akam chiqmas yodimdan Huzurdan kaçardı bidat kufrga ham bermasdi muddat mushriklarni qiruvchi shiddat axir akam chiqmas yodimdan shamol edi islomda esgan qilich edi fasodni kesgan qalqon edi kufrni to'sgan tohir akam chiqmas yodimdan Haram yo'lda rizqin termagan sher bo'lsa ham ko'krak kermagan kofirlarga qo'lin bermagan tohir akam chiqmas yodimdan tinchlanmoqda dinimiz omon yaqinlashdi xilofat tomon endi ummat uyg'ongan zamon tohir akam chiqmas yodimdan yo'qligingiz bilindi keskin sog'inmoqda fakir miskin musibatda ko'ngilga taskin tohir akam chiqmas yadımdan din g'amda tog'larni kezgan haybatidan fasadçı bezgan Nasihatin dillerini ezgan tohir akam chiqmas yodimdan farog'atni hayotni kechgan ko'rganda islomga qochgan bu uxloqi ko'zlarini ochgan tohir akam chiqmas yodimdan mazlumalar kuyganda kuygan yahudlarni qalbini oygen амирликни орнига койген тогир акам чыкмас yodimdan kuchayganda ummatni dardi olov bo'lib yonib ketardi islom uchun o'g'loni mardi tohir akam chiqmas yodimdan tohir akam chiqmas yodimdan jahonda nima gap qisqa satrlarda ماضٍ كالسيف كالريح كالموج غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة ماضٍ كالسيف كالريح كالموج غزارة عاد كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت Afg'oniston Muborak Ramazon oyining 3-kuni juma soat 3:30 atrofida Qunduz viloyatining Tojikistonga chegaradosh Imom Sohib tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining 5 mujohidi turgan bir hovlini badbaxt Quramir Shoh boshchiligida afg'on murtad lashkar kelib, birodarlarimizni muhosaraga olgan edi. Kutilmaganda Ujoqlarimizni tiriklay ushlashni xom xayol qilgan murtadlar ichkariga kirishga uringan zahotiyoq qarshilikka uchrab, 5tasi o'lib, qolganlari kirishga botinmay qoldi. Undan so'ng muhosaradagi birodarlarimiz boshqa mujohidlarimizni yordamga chaqirdilar. Alhamdulillah, tezlik bilan qo'mondon G'iyosiddin boshchiligida yordamchi guruhimiz ham yordamga yetib keldi va jangni boshlab yuborishdi. Yordamga Taliban birodarlarimiz ham qo'shilishdi. Ushbu jang 1.5 soat davom etdi. Natijada dushmanning 2 ta Ranger mashinasi yondirildi. Murtadlardan 8 tasi o'lib, yana shunchasi yaralangan. Mujohidlarimizdan esa Muhsin yengil yarador, Qori G'ulom Rasul va yordamga kelgan qo'mondon G'iyosiddin tarafından şiddetli cengde şahit böldüler. Allah'ım şahitlerimizni kabul kıl. Gıyasuddin ustozlarimiz qo'lida harbiy talimni o'tib, Pakistan jihodiga ham hissa qo'shgan edi. U harbiy ilmni puxta egallagan. Ayniqsa mina sohasini yaxshi o'zlashtirib, Qunduz viloyatida bir qancha mina amaliyotlarini o'tkazdi. Hatto o'tgan yili Qunduz viloyatining Archi mintaqasining katta qo'mondonini sheriklari bilan qo'shib o'ldirib, qurollarni g'animat olgan jangda ham bosh qo'sh edi. Oxirgi amaliyotda yordamga borib nusratlandi. Ramazon oyida roza holatda qori G'ulom bilan birga shahid bo'ldi. Bu ushbu Ramazon bo'yicha jamoatimizning ilk shahidlaridir. Robbimizdan ana shunday shijoatli va tezkor yigitlarimizni yana ham ziyoda qilishini so'rab qolamiz. Ramazon oyining 6-kuni Afg'oniston Zobul viloyatining Bozor tumanida yo'lda pistirma olgan harakatimiz mujohidlari dushman karvoniga hujum qildilar. O'lgani o'lib, eplaganlari qochgan. O'liklarni jasadlarini yig'ishtirish uchun kelgan yordamchi kuchni ham tayyor turgan snayperlarimiz kutib oldilar va mazza qilib ota boshladilar. Oqibatda o'lik olib ketish uchun kelganlarning bir qanchasi o'zlarini o'sha jonsiz jasadlar qatoriga qo'shishdi. Undan so'ng Apache rusumli vertolyotlar kelib, atrofni armonsiz bombaladilar. Alhamdulillah, mujohidlardan talofat yo'q, murtadlardan esa qancha o'lgani noaniq. Yana o'sha kuni shu mintaqada dushman qarorgohi ichiga ham bir necha raketalar tushirildi. Pakistan, Balıristan'ın Çaman mintaqasındaki çegara punktida fidoilik amaliyoti bo'lib o'tgan. Natijada 7 kishi o'lib, 8 kishi yaralangan. Qozdor mintaqasida esa Birlashgan mushriklar tashkilotining homiyligida qurilgan kollej professorlari Abdurrozzoq va Abdulmaliklarni noma'lum shaxslar otib ketishgan. Ulardan biri, ya'ni Abdulmalik yarador bo'lgan, sherigi esa til tortmay o'lgan. Afg'oniston, Bag'lon viloyatining Burka tumanida toliblar Chinok nomli vertolyotni urib tushirishgan. Vertolyot Самолет ichidagi 27 ta Amerika askari nariki dunyoga ravona bo'lgan. Fransiya. Fransiyada odam tashuvchi poyezd relsdan chiqib ketgan. Ichidagi 350 dan ortiq odamlardan 7 tasi o'lib, 10 dan ortig'i yarador bo'lgan. Kanadada esa portlab ketgan 72 ta vagonni 2 kun deganda zo'rg'a o'chirishga muvaffaq bo'lishgan. Bunday ulkan Allohning balosi kelishi oqibatida ancha joy yonib ulgurgan. Shimoliy Koreyaning bir qismi to'fon bosib, katta suv ostida qolgan va ko'pgina talafotlar bo'lgan. Tayvonga ham to'fon kelishidan xabardor bo'lgan odamlar kurortni tashlab qochishgan. Iroq Kirkokda katta restoranga mujohidlar fidoilik amaliyoti uyushtirishgan. Qattiq portlashdan keyin restoran ichidagi odamlardan 40 tasi o'lib, 30 dan ortig'i yarador bo'lgan. Misr. Misrda Mursiyning tarafdorlari va dushmanlari o'rtasida qattiq jang bo'lgan. O'lganlar soni 150 ta, yaradorlar esa 100 dan ortgan. Rusiya. Podolskiydan Moskvaga ketayotgan odam tashuvchi avtobus ichida to'la odami bilan sheben yuklangan KAMAZ bilan to'qnashib ketgan. Natijada avtobus ikkiga bo'linib, ichidagi odamlardan 18 tasi o'lgan, 8 tasi esa og'ir yarador bo'lgan. Pokiston Banuda hukumat moliklaridan yana birini mujohidlar minaga tushirib o'ldirishgan. Avstraliya Hind okeani bo'ylab yo'lga chiqqan katta kema cho'kib ketgan. bor yo'g'i 8 бор qutqarib olishga muvaffaq bo'lishgan. Qolgan 90 tasi esa cho'kib o'lgan. Dog'iston, Dog'istonda mujohidlarni yo'q qilgani kelgan келген guruh гүрүх askarlari o'zlari өзлөрү uchrab, 4 tasi o'lib, yana бир нештеси yarador bo'lgan. Rostovda esa дам алыштан qaytayotgan bolalarni алып ketayotgan автобус avariyaga uchragan. O'lganlar саны 2 ta. Albatta yaradorlar ham көп Америка. Ванхэттенда көп кабатлы биноның биринчи кабаты портлатылган. Талафатлар hozircha noma'lum. Куэйта шаһрында машинада кетayotgan yo'lovchilarga noma'lum odamlar hujum qilib, 4tasini o'ldirib, 2tasini yarador qilishgan. Yana bir joyda 5 ta shiya muzqaymoq yeb o'tirgan joyida mototsiklda kelib otishgan. Ulardan 2tasi o'lib, 3tasi yarador bo'lgan. Bugungi juma dasturimizdan o'rin olgan mavzular shulardan iborat edi. Kelasi dasturlarimizda yana havo to'lqinlarida iymonlashgunimizcha omon bo'ling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ma khaffa al-khutwata hatta waqa'a bil maut al-qarar. كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلكها تخرق بالرعب جدارة